To su oni žaci vedra i jednostavna srca, ali nemirna i ljubopitljiva duha. Njima su gotovo nepoznate one teške i opasne krize čulnog i osjećajnog života kroz koje prolazi toliki drugi mladići njihovih godina, ali zato oni teško nalaze smirenje svojih duhovnih nemira i vrlo često ostaju za ceo život svaštari, zanimljivi osobenjaci, bez stalnog dela i bez određenog pravca uopšte kako svaki mlad čovjek mora ne samo da ispuni večne, prirodne zahteve mladosti i sazrevanja, nego pored toga i da plati harač savremenim strujanjima duha, pa i modi i navikama svoga vremena, koje trenutno vladaju među omladinom, i Galus je pisao stihovi i bio aktivan član revolucionarnih nacionalističkih đačkih organizacija. Pored toga, on je pet godina učio francuski jezik kao neobavezan predmet, bavio se književnošću i, naročito, filozofijom. Bio je strastven i neumoran u čitanju. Glavna strana lektira tadašnjih mladih ljudi u Sarajevskoj gimnaziji sastojala se od dela iz poznate i ogromne nemačke izdavačke kuće Reklams Universal Bibliotek. Te male, jeftine sveščice sa žutim koricama i neobično sitnom štampom bila su glavna duhovna hrana pristupačnođacima toga vremena. Iz njih su mogli da upoznaju ne samo nemačku književnost, nego sva krupnija dela svetske književnosti u nemačkim prevodima. Iz njih je i Galus crpeo svoje poznavanje nemačkih modernih filozofa, naročito Nietzschea i Štirnera, i mogao je o njima da vodi na šetnjama pored Miljatske, beskrajne diskusije sa nekom hladnom i veselom strašću, ne vezujući ni najmanje svoja znanja sa svojim ličnim životom, kao što to inače mladići tako često rade. Tip tako preranog, zrelog, ali raznovrsnim i nesređenim znanjima preopterećenog maturanta nije bio redak među tadašnjim gimnazistima. Čedan mladić i dobar đak, Gauss je slobodu i neobuzdanost mladosti poznavao samo u smelostima misli i pretaranostima lektire. Fehim Baktijarević je samo po majici Kasabalija. Otac mu je rogatičanin i sada je kadija u rogatici, ali majka mu je iz velike ovdašnje porodice Osmanagića. Od najranijeg detinjstva on provodi jedan deo letnjeg raspusta zajedno sa majkom kod njenih u Kasabi. To je vitak mladić, gracinnih i vretenastih oblika, nežnih, ali skladnih zglobova. Na njemu je sve odmereno, ugušeno i prigušeno. Fini oval lica kao pečen, koža potpuno zagasita, smeđa, sa lakim prelivama neke tamne modrine, pokreti kratki i redki. Crne oči sa modro osenčenom beonjačom, pogled vreo, ali bez sjaja, jake, sastavljene obrve, tanka crna nausnica nad povijenim usnama. Takvi se muški likovi viđaju na persijskim minijaturama. I on je ovog leta položio maturu i sada očekuje da dobije državnu stipendiju da bi studirao orijentalne jezike u Beču. Ova dva mladića nastavljaju neki ranije započeti razgovor. Reč je o Bahtijarevićevom izboru studija. Galus mu dokazuje da će pogrešiti ako uzme orientalistiku. Uopšte, Galus govori mnogo više i življe, jer naviko je da ga slušaju, jer voli da propoveda, dok Bahtijarević govori kratko i malo, kao čovjek koji ima svoje stalno uverenje, a nema potrebe da drugog ubeđuje. Galus govori, kao većina mladih i načitanih ljudi, sa onim naivnim zadovoljstvom od reči, slikovitih izraza i poređenja i sa sklonošću ka uopštavanju. A Bahtijarević je suvo, kratko, gotovo nemarno. Skriveni u senci i zavaljeni na kamenim sedištima, Stiković i Glasinčanin ćute, kao da su se bez reči sporazumili da neprimećeni slušaju razgovor dvojice drugova na mostu. Završavajući tu diskusiju o studijama, Galus govori vatreno. Tu se vi muslimani, begovski sinovi, često varate, zbunjeni novim vremenom. Vi više ne osjećate pravo i potpuno svoje mjesto u svijetu. Vaša ljubav prema svemu što je orijentalno samo je jedan savremeni izraz vaše volje za moći. Za vas su istočnjački načini života i mišljenja najuže vezani sa jednim društvenim i pravnim poradkom koji je bio osnov vašeg vjekovnog gospodstva i to je razumljivo. Ali to ne znači nipošto da vi imate smisla za orientalistiku kao nauku. Vi ste orijentalci, ali se varate kad mislite da ste zato pozvani da budete orientalisti. Vi uopšte nemate znanja ni prave sklonosti za nauku. Vidi. Ne, nemate. I kad to tvrdim, ja ne kažem ništa uvredljivo i nepovoljno. Naprotiv, vi ste jedina gospoda u ovoj zemlji, ili ste bar bili to, vi ste kroz stoljeća širili, utvrđivali ili branili to svoje gospodstvo mačem i knjigom, pravno, vjerski i vojnički. To je od vas stvorilo ti pratnika, upravljača i vlasnika, a ta klasa ljudi nigdje u svijetu ne njegove abstraktne nauke, nego to prepušta onima koji ništa drugo nemaju i ne mogu. Za vas su pravne studije i privreda, jer vi ste ljudi konkretnih znanja. Takvi su uvijek i svuda ljudi iz gospodajuće klase. Znači da mi treba da ostanemo neprosvijećeni. Ne, ne znači to. Nego znači da morate da ostanete ono što ste ili, ako hoćeš, ono što ste bili. Morate. Jer niko ne može da bude i ono što jeste i protivno od toga. Pa mi danas nismo gospodajuća klasa. Danas smo svi jednaki. Upada opet Vahtijarević sa lakom ironijom u kojoj ima i gorčine i ponosa. Niste. Razumije se da niste. Prilike koje su od vas nekad načinile to što ste izmijenile su se odavno, ali to ne znači da se i vi možete mijenjati istom brzinom. To nije prvi ni posljednji slučaj da jedna društvena klasa izgubi svoju podlogu, a da ona ostane ista. Pogodbe života se mijenjaju, a jedna klasa ljudi ostaje ono što je, jer samo takva može da postoji i takva i propada. Govor dvojice nevidljivih mladića prekide se za trenutak, ugašen Bahtijarevićevim čutanjem. Na vedrom nebu, iznad crnih planina u dnu vidika, pojavi se krnj, brodoloman mesec. Bela ploča sa turskim natpisom na izdignutom zidu zasija odjednom kao neki slabo osvetljeni prozor u modrom mraku. Bahtijarević je sada govorio nešto, ali tako slabim glasom da su samo pojedine, nepovezane i nerazumljive reči dopirale do Stikovića i Glasinčanina. Govor je, kao što uvijek bilo u madalačkim razgovorima u kojima su asocijacije smele i brze, bio već prešao na drugu temu. Od studija orijentalnih jezika došli su na sadržinu natpisa na beloj ploči pred njima i govorili i o mostu i o onom koji ga je podigao. Gausov glas je bio mnogo jači i izrazitiji. Nadovezujući na Bahtijarevićeve hvale Mehmet Paši Sokoloviću i tadašnjoj turskoj upravi koja je podizala ovakve građevine, on je sada živahno razvijao svoje nacionalističke poglede na prošlost i budućnost naroda i njegove kulture i civilizacije. Jer u tim džačkim razgovorima svaki ide za svojom misli. Ti imaš pravo, govorio je Galus. To je morao biti genijalan čovjek. Nije on prvi ni posljednji čovjek naše krvi koji se istakao služeći tuđe carstvo. Mi smo dali na stotine takvih ljudi, državnika, vojskovođa i umjetnika, Carigradu, Rimu i Beču. Smisao našeg narodnog ujedinjenja u jednu veliku i moćnu, modernu nacionalnu državu i jeste u tome što će tada naše snage ostajati u zemlji i razvijati se tu i davati svoj doprinos opštoj kulturi pod našim imenom, a ne iz tuđinskih centara. A ti misliš da su ti centri nastali slučajno i da se mogu stvarati novi, po želji, kad god ko hoće i gdje ko hoće. Slučajno ili ne, to danas nije više pitanje. Nije važno kako su oni nastali, nego je važno da njih danas nestaje, da su odsvijetali i degenerisali se i da treba da ustupe mjesto drugim, novim centrima, preko kojih će moći neposredno da se izraze mladi, slobodni narodi koji stupaju na pozornicu istorije. I ti misliš da bi Mehmed Paša Sokolović, da je ostao kao senjačko dijete tamo gore u Sokolovićima, postao ono što je postao i da bi između ostaloga podigao i ovu čupriju na kojoj mi sada razgovaramo. U ono vrijeme, naravno, ne bi. Ali na kraju krajeva, nije Carigradu ni bilo teško podizati ovakve građevine kad je nama, kao i tolikim ostalim pokorenim narodima, uzimao ne samo i metak i zaradu, nego i najbolju snagu i najčistiju krv. Ako pomislimo šta nam je i koliko nam je kroz stoljeće uzimano, sve su ove građevine samo mrvice. Ali kad mi jednom stečemo svoju narodnu slobodu i državnu samostalnost, onda će naš novac i naša krv biti samo za nas i ostajati nama. Sve će biti samo i jedino za podizanje nacionalne kulture koja će nositi naš pečat, a naše ime i koje će imati u vidu sreću i blagostanje najširih slojeva našeg naroda. Bahtijarević je čutao, i to čutanje kao da je najživlji i najrečitiji otpor, izazivalo je Galusa i nagonilo ga da podigne i poštri notu. On je živošću koja mu je bila urođena i rečnikom koji je tada vladao u omladinskoj nacionalističkoj literaturi nabrajao planove i zadatke revolucionarne omladine. Sve žive snage rase bit će probuđene i stavljene u dejstvo. Pod njihovim udarcima raspršće se austrougarska monarhija, ta tamnica naroda, kao što se raspala evropska Turska. Sve antinacionalne i reakcionarne sile koje danas sputavaju, dele i uspavljuju naše nacionalne snage, bit će pobeđene i potisnute. Sve će to moći biti izvedeno, jer je duh vremena u kome živimo naš najbolji saveznik, jer su i napori ostalih malih i porobljenih naroda sa nama. Savremeni nacionalizam triumfovaće nad konfesionalnim razlikama i zastaralim predrasudama, oslobodit će narod stranih nenarodnih utjecaja i tužinske eksploatacije. I tada će se roditi nacionalna država. Gauss je zatim opisivao preimućstva i lepote te nove nacionalne države koja će oko Srbije kao Pijemonta okupiti sve južne Slovene na osnovi potpune plemenske ravnopravnosti, verske snošljivosti i građanske jednakosti. U njegovom govoru mešale su se smele reči neodređenog značenja sa izrazima koji su tačno kazivali potrebe savremenog života. Najdublje želje jedne rase, kojima je ponajčešće suđeno da zauvek ostanu samo želje, sa opravdanim i dostižnim zahtjevima svakodnevne stvarnosti. Velike istine koje sazrevaju kroz pokoljenja, ali koje samo omladina može da unapred osjeti i sme da iskaže, sa večnim iluzijama koje se nikad ne gase, ali nikada i ne stižu do ostvorenja, jer ih jedan pas omladine predaje drugome kao onu mitološku buktinju. U mladićevom govoru bilo je naravno mnogo tvrđenja koja ne bi mogla izdržati kritiku stvarnosti i mnogo pretpostavki koje možda ne bi podnale probu iskustva, ali u njemu je bilo i svežeg daha, dragocenog soka kojim se održava i podmlađuje stablo čovečanstva. Bahtijarević je čutao. — Vidjet Fehime, uveravao je zaneseni galus svog druga, kao da je to stvar ove noći ili sutrašnjeg dana. Vidjet Ostvarit ćemo državu koja će biti najdragoceniji prilog napretku čovječanstva, u kojoj će svaki napor biti blagosloven, svaka žrtva sveta, svaka misa osamonikla, nošena našom riječi i svako dijelo sa pečetom našeg imena. Tada ćemo stvarati dijela koja će biti produkt našeg slobodnog rada i izraz našeg rasnog genija. dijela prema kojima će sve što je učinjeno u stoljećima tuđe uprave izgledati kao nedostojne igračke. Premostit ćemo veće rijeke i dublje ponore. Sagradit ćemo nove, veće i bolje mostove, i to ne da vezuju tuđe centre sa pokorenim pokrajinama, nego da spajaju naše krajeve među sobom i našu državu sa cijelim ostalim svijetom. Jer, o tom više nema sumnje, nama je suđeno da ostvarimo ono čemu su svi i prije nas težili. Državu, rođenu u slobodi i zasnovanu na pravdi, kao jedan dio Božje misli i ostvare na zemlji. Bahtijarević je ćutao. A i u glas je počeo da se spušta. Kako se njegov govor dizao svojim smislom, tako je njegov glas bivao sve niži i promukliji. Pretvarao se u jak i strastan šapat i najposle izgubio u velikoj tišini noći. Sad se čutala oba mladića. Pa ipak, u noći je ležalo izdvojeno, teško i uporno Bahtijarevićevo čutanje. Dizalo se osjetno i stvarno, kao neprilazan zid u tami i samom težinom svoga postojanja poricalo odlučno sve što je onaj drugi govorio i objavljivao svoj nemi, jasni i nepromenljivi smisao. Temelji sveta i osnovi života i ljudskih odnosa u njemu utvrđeni su za vekove. To ne znači da se oni ne menjaju, ali mereni dužinom ljudskog života izgledaju večni. Odnosi između njihovog trajanja i dužine ljudskog veka isti je kao odnos između nemirne, pokretne i brze površine reke i njenog stalnog i čvrstog dna, čije su izmene spore i neprimetne. I sama pomisa o promjeni tih centara nezdrava i neizvodljiva. To je isto kao kad bi neko zaželeo da menja i pomera izvore velikih reka i ležišta planina. Želja za naglim promjenama i pomisao o njihovom nasilnom izvođenju javljaju se često među ljudima kao bolest i hvataju maha ponajviše u mladićkim glavama. Samo te glave ne misle kako treba, ne postižu na kraju ništa i obično se ne drže dugo na ramenima, jer nije ljudska želja ono što raspolaže i upravlja stvarima sveta. Želja je kao vetar, premješta prašinu sa jednog mesta na drugo, zamračuje ponekad njome ceo vidik, ali na kraju stišava se i pada i ostavlja staru i večnu sliku sveta iza sebe. Trajna dela na zemlji ostvaruju se Božijom voljom, a čovjek je samo njeno slepo i pokorno oruđe. Delo koje se rađa iz želje, čovjekove želje, ili ne doživi ostvarenje, ili nije trajno. U svakom slučaju nije dobro. Sve ove bujne želje i smele reči pod noćnim nebom, na kapiji, neće promeniti u osnovi ništa. Proći će iznad velikih i stalnih stvarnosti sveta i izgubiti se tamo gdje se smiruju želje i vetrovi. A zaista veliki ljudi, koji velike građevine, niču i nisu će tamo gdje im je Božim promislom određeno mesto, nezavisno od praznih, prolaznih želja i ljudske svete. Ali Bahtijarević nije izgovorio ni jedno od tih riječi. Oni koji, kao ovaj muslimanski mladić, begovski unuk, nose svoju filozofiju u svojoj krvi, žive i umiru u njoj, ali ne umeju da je iskažu rečima niti osjećaju potrebe za tim. Poslije dužeg čutanja Stiković i Glasinčanin videše samo kako neko od one dvojice nevidljivih drugova iza zida baci dogorelu cigaretu i kako ona, kao kresnica, pada u velikom luku s mosta u drinu. U isto vrijeme čulo se kako su čutke i Polagano krenuli dalje prema pijaci. Sa njima se brzo gubila i eka njihovih koraka. Ostavši opet sami, Stiković i Glasinčanin prenoše se i pogledaše kao da su se tek sada našli. Njihova lica na slaboj mesečini pokazuju osvetljene i tamne površine koje se oštro lome i presjecaju i izgledaju mnogo starija nego što jesu. Žar od njihovih cigareta dobio je fosforan sjaj. Obojice su potišteni. Razlozi su posve različni, ali potištenost jednaka. U obojici jedna ista želja, da se digne i ide kući ali obojice su kao prikovani na kamenim sedištima, još mlakim od sunčanog dana. Razgovor one dvojice mlađih drugova, kome su slučajno i neopaženo prisustvovali, bio im je dobro došao kao odlaganje njihovog međusobnog razgovora i objašnjavanja. Ali sad to više se nije moglo izbeći. Jesi li video Heraka i njegovu argumentaciju? Otpoče Stiković prvi. Vraćajući se na svoju večerašnju diskusiju, i odmah osjeti u tome izvesnu svoju slabost. Glasinčanin, koji je opet osjećao trenutno preimustvo svog položaja kao sudija, ne odgovori odmah. Molim te, nastavljao je nestrpljivo Stiković, danas govoriti o klasnoj borbi i preporučivati sitan rad, kad je posljednjem našem čovjeku jasno da su nacionalno ujedinjenje i oslobođenje izvršeni revolucionarnim sredstvima najpreći zadaci zajednice, pa to je smiješno. U Stikovićevom glasu bilo je pitanja i poziva na razgovor. Ali glasinčanim i opet ne odgovori. U tišini tog osvetničkog i pakosnog čutanja do njih je dopirala muzika koja se sada javila iz oficirske kasine na obali. U prizemlju su bili osvetljeni i širom otvoreni prozori. Svirala je violina, praćena klavirom. To svira vojni lekar, regimen Carc, doktor Balaš, a prati ga žena komadanta garnizona, pukovnica Bauera. Vežbaju drugi deo Schubertove sonatine za klavir i violinu. Polaze dobro i složno, ali pre nego što stignu do polovine, klavir istrčava napred. Violina prehida svirku. Posle kraće tišine u kojoj valjda raspravljaju o tom spornom mestu, počinju stavi iznova. Oni gotovo redovno vežbaju ovako i sviraju do u neko doba noći, dok pukovnik u drugoj sobi igra svoje beskonačne partije preferansa ili prosto kunja uz mostarsko vino i šlapsku cigaru, a mlađi oficiri prave među sobom šale na račun zaljubljenih muzikanata. Između gospođe Bauer i mladog lekara zaista se plete već mjesecima jedna složena i teška istorija. Pravu prirodu njihovih odnosa ne umeju da odrede ni najoštrumniji među oficirima. Jedni tvrde da je ta veza čisto duhovna i naravno smeju se tome a drugi da u svome tome i telo ima deo koji mu pripada. Tek njih dvoje nerazdvojno. Sa potpunim očinskim pristankom pukovnika, koji je dobričina čovek, već dobro otupe od službe, godina, vina i duvana. Cela je kasaba znala ovo dvoje kao par. Inače, celo to oficirsko društvo živelo potpuno odvojeno, svojim zasebnim životom, bez ikakve veze ne samo sa domaćim narodom i građanstvom, nego i sa činovnicima, strancima. Na ulasku u njihove parkove, pune okruglih i zezdolikih leja sa neobičnim cvećem, pisalo je zaista na istoj tabli i da je pse zabranjeno puštati po parku i da civilistima nije dozvoljen ulaz. Njihove zabave i njihovi plesovi bili su nepristupačni svima koji ne nose uniformu. Ceo njihov život bio je zaista život ogromne i u sebe zatvorene kaste, koja neguje svoju isključivost kao najvažniji deo svoje snage i pod bleštavim i ukočenim spodnim izgledom krije u sebi sve što inače život daje ostalim ljudima od veličine i bede, slasti i gorčine. Ali ima stvari koje su po svojoj prirodi takve da ne mogu da ostanu skrovite i koje probijaju svaki i najhrući okvir i prelaze svaku i najstražu granicu. Ima tri stvari koje se ne daju sakriti, govorili su Osmanlije a to su ljubav, kašalj i siromaštvo. To je bio slučaj sa ovim parom zaljubljenih ljudi. Nema u kasabi starca ni deteta, ženska ni muška, koje nije naišlo na njih na nekoj od njihovih šetnji, kad izgubljeni u razgovoru, potpuno slepi i gluvi za sve oko sebe, idu usamljenim putevima oko kasabe. Čovani su se navikali na njih kao na one parove buba koji se u maju mesecu viđaju po lišću pored puta sve dve i dve priljubljene jedna uz drugu. Svuda su ih viđali. Oko Drine i Rzava, ispod ruševina starog grada, na drumu koji vodi iz varošti, oko stražišta. U svako doba dana. Jer ljubavnicima je vreme uvijek kratko i nijedna staza im nije dovoljno dugačka. Jahali su na konjima, vozili se lakim kolima, ali najviše su pešačili i to onim hodom kojim idu dvoje ljudi koji postoje samo jedno za drugo i onim karakterističnim korakom koji već sam po sebi kazuje da im je ravnodušno sve na svetu osim onoga što jedno drugom imaju da kažu. On je pomađareni Slovak, činovnički sin, siromah, školovan o državnom trošku, mlad, zaista muzikalan, ambiciozan, suviše osjetljiv, naročito zbog svog porekla kojemu smeta da se smatra kao potpuno ravnopravan s oficirima, Nemcima ili Mađarima iz uglednijih ili bogatijih porodica. Ona je žena u četrdesetim godinama, osam godina starija od njega. Visoka i plava, već malo uvela, ali savršeno bele i ružičaste kože, velikih, sjajnih, modrih očiju, ona liči izgledom i držanjem na one portrete kraljica koji očaravaju mlade devojke. Svako od ovo dvoje ljudi ima svoje lične, stvarne ili uobražene, ali duboke razloge nezadovoljstva sa životom. A osim toga i veliki zajednički razlog. Oboje se osjećaju nesrećni i kao prognani u ovoj kasabi i u društvu oficira, većinom praznoglavih i ništavnih ljudi. Zato se njih dvoje drže grčevito kao dva brodolomca. Poniru jedno u drugo, gube se i zaboravljaju u dugim razgovorima ili, ovako kao sada, u muzici. Takav je bio nevidljivi par čija je muzika ispunjavala mučnu tišinu između dvojice mladića. U jednom trenutku muzika koja se razlivala u mirnoj noći pomrsi se opet i prekide za neko vreme. U tišini koja je nastala glasinčanin progovori nekim drvenim glasom, nadovezujući na Stikovićeve reči. Smiješno. Pa smiješno je mnogo što što u ovoj diskusiji ako ćemo pravo. Stiković izvodi naglu cigaretu iz usta. A glasinčanin nastavi polagano, ali odlučno da izlaže svoju misao, za koju se vidi da nije od večeras, nego da ga je dugo mučila. Ja pažljivo slušam sve ove diskusije. I vas dvojicu i druge školovane ljude u Kasabi. Čitam i novine i časopise. I što vas više slušam, sve se više uvjeravam da većina tih usmenih ili pismenih diskusija i nema veze sa životom i njegovim stvarnim zahtjevima i problemima. Jer život, pravi život, ja posmatram iz najbliže blizine, vidim ga na drugima i osjećam na sebi. Može biti da se ja varam, a ne umijem ni da se izrazim dobro. Ali meni se često nameće miso da su tehnički napredak i relativni mir u svijetu stvorili jednu vrstu zatišja jednu naročitu atmosferu, vještačku i nestvarnu, u kojoj jedna klasa ljudi, takozvanih inteligenata, može slobodno da se preda dokono i zanimljivo igri sa idejama i pogledima na život i svijet. Jednu vrstu staklenih bašta duha sa vještačkom klimom i egzotičnom florom, a bez ikakve veze sa zemljom, stvarnim, a tvrdim tlom po kome se kreću mase živih ljudi. Vi mislite da raspravljate o sudbini tih masa i njihovoj upotrebi u borbama za postizanje viših ciljeva koje im vi postavljate, a u stvari kotači koji se okreću u vašim glavama nemaju nikakve veze sa životom mase, ni sa životom uopšte. Tu vaša igra postaje opasna ili bar može da postane opasna i za druge i za vas same. Glasinčanin zastade. Stiković je bio toliko iznenađen ovim dugim i smišenim izlaganjem, da nije ni pomišljao da ga prekine i da mu odgovori. Tek kad je čuo reč opasno, on učini jedan ironičan pokret rukom. To razdraži glasinčanina koji nastavi živde. Da bogme, kada se čovjek sluča, mogao bi pomisliti da su sva pitanja sretno riješena, sve opasnosti zauvijek otklonjene, svi putevi poravnati i otvoreni, i samo treba njima krenuti. A kad tamo u životu nije ništa riješeno, niti se lako rješava, niti ima izgleda na potpuno rješenje, nego je sve teško i zamršeno, skupo i vezano sa nesrazmjerno velikim rizikom. Nigdje traga ni od Herakovih smjelih nada, ni od tvojih velikih vidika. Muči se čovjek do vijeka, a nikad nema ni ono što mu treba, a kamoli ono što želi a teorijama kao što su vaše zadovoljava samo vječnu ljudsku potrebu za igrom, laska svoje sujeti, vara samo i sebe i druge. To je istina, bar kako se meni čini. Nije tako. Treba samo da uporediš razne istorijske epohe pa da vidiš takozvani progres i smisao čovjekove borbe, pa prema tome i teorija koje daju pravac borbi. Glasinčanin odmah pomisli da je to aluzija na njegovo prekinuto školovanje i kao uvek u takvom slučaju zadrhta u sebi. Ja ne studiram istoriju, poče on. Eto vidiš, a da studiraš ti bi vidio, ali ne studiraš je ni ti. Kako? To jest, ovaj, pa da bog me da studiram. Pored prirodnih nauka. Glas je drhtao pakosno, Stiković se zbuni za trenutak, a onda reče nekim mrtvim glasom. E pa, kad hoćeš baš da znaš, tako je. Pored prirodnih nauka, ja se bavim i političkim, i istorijskim, i socijalnim pitanjima. Dobro je kad stižeš, jer koliko znam, ti si pored toga i govornik, i agitator, i pjesnik, i ljubavnik. Stiković se nasmeja neprirodno. Kao daleka, ali mučna stvar mu kroz sećanje današnje poslepodne u zabačenoj školskoj sobi i tek tada se prisjeti da su se glasinčani i Zorka lepo gledali do njegovog dolaska u kasabu. Čovek koji ne voli nije sposoban da osjeti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije. I razgovor dvojice mladića pretvori se, bez prelaza, u žučnu ličnu svađu koja je od samog početka lebdela u vazduhu između njih a mladi ljudi ne beže od svađe, kao što i mlade životinje lako zameću među sobom besne i grube igre. Šta sam se ja i čime se bavim to, na kraju krajeva se to nikoga ne tiče. Ne pitam ni ja tebe za tvoje kubike ni balvane. Onaj grč koji se uvek stegne u glasinčaninu pripomenu njegovog položaja, zabole ga naročito. Ostavi ti moje kubike. Ja od njih živim, ali ne hohštaplerišem njima. Ne varam nikoga, ne zavodim. Koga ja zavodim? Odade se Stiković. Svakoga ili svaku koja se da zavesti. To nije istina. To je istina. I sam znaš da je istina. I kad si me povukao za jezik, onda hoću da ti kažem. Nisam duopitljiv. Ali ja hoću da ti kažem, jer i preskačući po vas dan balvane može čovjek nešto da vidi i nauči, da smisli i osjeti. Hoću da ti kažem šta mislim o tvojim mnogobrojnim zanimanjama i sposobnostima i tvojim smjelim teorijama, pa i o tvojim stihovima i tvojim ljubavima. Stiković učini pokret kao da će ustati, ali ostade na mestu. Klavir i violina iz kasine nastavili su odavnu svirku. Treći, veseli i živahni deo sonatine. I njihova muzika se gubila u noći, u šumu reke. Hvala, čuo sam od drugih, pametnijih od tebe. Ne, ne, drugi ili te ne znaju, ili ti lažu, ili misle isto što i ja, ali šute. Sve tvoje teorije, sva tvoja mnogobrojna duhovna zanimanja, kao i tvoje ljubavi i tvoja prijateljstva, sve to proizilazi iz tvoje ambicije, a tvoja ambicija je lažna i nezdrava, jer dolazi od tvoje sujete, samo i jedino od sujete. Ha, ha. Jeste, i ta nacionalistička ideja koju sada tako vatreno pripovjedaš, i to je samo jedan naročiti oblik tvoje sujete. Jer ti ne možeš da voliš ni svoju majku, ni svoje sestre, ni rođenog brata, a kamoli jednu ideju. I ti bi jedino i sujete mogao da budeš dobar, da režde, požetvovan. Jer tvoja sujeta, to je glavna snaga koja te pokreće, tvoja jedina svetinja, jedina stvar koju voliš više nego sebe samoga. Onaj ko te ne zna, Mogao bi lako da se prevari gledajući tvoju radinost i borbenost, tvoju predanost nacionalističkom idealu, nauci, poeziji ili ma kakvom višem cilju koji je iznad ličnosti. Ali ti ne možeš ničim dugo služiti i ni uz koga trajno ostati jer ti to tvoja sujeta ne da. I onog trenutka kad ne bude u pitanju tvoja sujeta, sve će to za tebe postati tuđe i daleke stvari za koje ti nećeš htjeti ili nećeš moći ni prstom maknuti i samog sebe ti ćeš iznevjeriti zbog nje, jer si ti i sam samo rob svoje sujete. Ti sam ne znaš koliko si sujetan. Ja te poznajem u dušu i samo ja znam kako si ti čudovište od sujetna čovjeka. Stiković nije odgovarao ništa. U prvi mah on je bio iznenađen smišljenim i strasnim govorom svoga druga, koji se sada odjednom javljao pred njim u neočekivanoj ulozi i novoj svetlosti. Zatim mu je taj jetki, jednomerni govor, koji ga je u početku vređao i izazivao, počeo da bio zanimljiv, gotovo prijatan. Pojedine reči su ga, istina, ujedale za srce i bolele, ali sve zajedno, celo to oštro i duboko uloženje u njegov karakter, laskalo mu je i godilo na jedan naročit način. Jer reći mladom čovjeku kao što je ovaj da je čudovište, to znači samo zagolicati prkos i samoljublje u njemu. I stvarno, on je želeo da glasinčanin produži to svire porovanje po njegovoj unutrašnjosti, tu jarku projekciju njegove skrivene ličnosti, jer je u tome nalazio samo još jedan dokaz svoje izuzetnosti i nadmoćnosti. Njegov ukočen pogled počivao je na beloj ploči u zidu preko puta, koja se na mesečini isticala iz crvenog kamena. Netrimica je gledao u taj nerazumljivi turski natpis, kao da iz njega čita i odgoneta dublji, pravi smisao onoga što mu oštro i smišljeno govori ovaj zli drug pored njega. do čega tebi nije stalo. I ti stvarno niti voliš, niti mrziš, jer i za jedno i za drugo treba bar za trenutak izići iz sebe, izložiti se, zaboraviti, prevazići sebe i svoju sujetu. A ti to ne možeš. Niti ima stvari za koje bi ti to učinio, sve i kad bi mogao. Tebe tuđi jad ne može ni da dirne, a kamoli da zaboli. Pa ni tvoji rođeni, samo ako laska tvojoj sujeti. Ti ništa i ne želiš i ničemu se ne raduješ. Ti čak nisi ni zavidljiv, ali ne od dobrote, nego od bezgranične samoživosti, jer ne primećuješ tuđu sreću kao ni tuđu nesreću. Tebe ne može ništa ganuti ni pokrenuti. Ti se ne zaustavljaš ni pred čim, nešto si hrabar, nego što u tebi zakršljali svi zdravi nagoni, što za tebe, pored tvoje sujete, ne postoje ni krvne veze, ni urođeni obziri, ni bog, ni svijet, ni rod, ni drug. Ti ne cijeniš ni svoje rođene sposobnosti. Umjesto savjesti, tebe može da peče samo povrijeđena sujeta, jer jedino ona uvijek i u svemu progovara iz tebe i diktira tvoje postupke. Je li to zbog Zorke? Progovori Stiković odjednom. Pa, baš ako hoćeš da govorimo i o tom. Jest, i zbog Zorke. Ni do nje tebi nije stalo, ni ovoliko. I to je samo tvoja nemoć da se zaustaviš i uzdržiš ma pred čim što ti se slučajno i trenutno nudi i što laska tvoje sujeti. Jest, ti ostajaš sirote, zbunjene i neiskusne učiteljice, kao što piše članke i pjesme, držeš govore i predavanje. I još ih nisi potpuno ni osvojio, a već su ti teške, jer već tvoja sujeta zja i pohlepno gleda dalje ali to je i tvoje prokletstvo da se nigdje ne možeš zaustaviti i nikad nasititi i zadovoljiti. Ti sve podčinjavaš svojoj sujeti, ali ti si njen prvi rob i najveći mučenik. Može biti da ćeš ti još mnogo slave i uspjeha imati, i većih uspjeha nego što je slabost zalođenih žena, ali ni u jednom nećeš naći zadovoljstva, jer se tvoja sujeta šibati da ideš dalje, jer ona guta sve i najveće uspjehe i zaboravlja ih odmah, ali svaki najmanji neuspjeh i uvredu pamti do vijeka. A kad sve obrsti, polomi, ukalja, unizi, rastjera ili uništi oko tebe, tada ćeš u toj pustinji ostati sam, lice u lice sa svojom sujetom i nećeš imati ništa da joj pružiš. I tada ćeš jesti sam sebe, ali ti to neće pomoći, jer će te tvoja sujeta, naviklo na bolje je, prezreti kao hranu i odbaciti. Takav si ti, iako izgledaš drugačiji u očima većine ljudi, iako i samo sebi drugčije misliš. Ali ja te znam. Tukla Sinčanin naglo učuta. Na je se već osjećala svežina noći i širila tišina praćena večnim šumom vode. Nisu ni primetili kad je muzika sa obale prestala. Oba mladića bila su potpuno zaboravila gde su i što rade, zaneseni svaki svojim mislima, kako samo mladost može da se zanese. Ljubomorni i nesrećni kubikaš govorio je ono o čemu je toliko puta strasno, duboko i živo mislio, ali zašto nikad nije uspevao da nađe odgovarajuće reči i izraze. Govorio je sada lako, rečito, gorko i poneseno. A je slušao, nepomičan i zagledan u belu ploču sa natpisom, kao u bioskopsko platno. Njega je pogađala svaka reč. Osjećao je svaku oštricu. Ali onom što mu je govorio taj nevidljivi drug kraj njega, on nije više nalazio uvrede ni video opasnosti. Naprotiv, činilo mu se da se svakom glasinčaninovom reči raste i da na nevidljivim krilima leti, nečujno, a brzo, smelo i uzbudljivo, da leti visoko iznad svih ljudi na zemlji i njihovih veza, zakona i osjećanja, gord i velik i srećan ili nešto slično kao srećan. Leti iznad svega. I taj glas, i te protivnikove reči, to je roman voda i šum nevidljivog, nižeg sveta, negde duboko ispod njega, za koji mu je svejedno šta je i kakav je, šta misli i šta govori, jer ga on preleće kao ptica predeo. Trenutak glasinčaninovog čutanja kao da se otreznio obojicu. Nisu smeli da se pogledaju. Bog sam zna u kom bi se pravcu svađa nastavila da se na mostu, dolazeći sa pijaca, ne pojaviše neki pijani ljudi sa isprekidanim pesmama i glasnim dozivanjem. Sve ih je nadvikivao jedan tenor koji je isprekidano i suviše visoko pevao starinsku pesmu. Mudra li si, lijepa li si, lijepa fato avdagina. Već po tim glasovima oni raspoznaše nekoliko mlađih trgovaca i gazdinskih sinova. Jedni su išli pravo i polako, drugi krivudali i posrtali. Iz glasnih šala moglo se razabrati da dolaze ispod topola. U toku ranijeg pričanja zaboravili smo da kažemo za još jednu novinu u Kasabi. Izvesno ste i vi primetili kako čovek lako zaboravlja da kaže ono o čem ne voli da govori. Ima više od 15 godina, još pre nego što je počelo građanje pruge, doselio se u Kasabu neki mađar sa ženom. On se prezivao Terdik, a žena mu se zvala Julka i govorila je srpski, jer je bila rodom iz Novog Sada. Odmah se saznalo da su došli sa namerom da u Kasabi otvore radnju za koju u narodu nije bilo imena. I otvorili su je tamo, na kraj Varoši, ispod visokih topola koje rastu na podrožju stražišta, u jednoj staroj begovskoj kući koju su potpuno pregradili. To je bilo stidno mesto Kasabe. Na toj kući su po ceo dan zastrti prozori. A sa mrakom pali se nad ulazom bela karvitska svetlost koja gori po svu noć. Iz prizirne je odjekivala pesma i zvuci automatskog pijanina. Među mladićima i raspusnim ljudima izgovarala su se imena devojaka koje je Terdik doveo i držao u svojoj radnji. U početku su bila četiri. Irma, Ilona, Frida i Aranka. Svakog petka mogle su se vidjeti Julkine djevojke kako u dva fijakera odlaze do bolnice na nedeljni pregled. Bile su nabeljene i narumenjene, sa cvećem na šeširima, sa dugačkim suncobranima na kojima su lepršali volani od čipaka. Pred tim fijakarima kasabalijske žene su sklanjale svoju žensku decu i okretale glavu sa pomešanim osjećanjima gađenja, stida i sažaljenja. Kad su počeli radovi na pruzi i naišao priliv novca i radništva, Broj devojaka se povećao. Terdik je pored stare turske kuće sazidao novu zgradu, pod plan, sa krovom od crvenog crepa koji se nadaleko video. Tu su bila tri odeljenja. Opšta sala, ekstra cimer i oficers salon. U svakoj od tih prostorija bile su razne cene i razni gosti. Tu, ispod topola, kako se u Kosabi govorilo, Sad su mogli da ostavljaju svoj naslijeđeni ili stečeni novac sinovi i unuci onih koji su nekad pili u Zarijevoj mehani ili docnije kod Lotike. Tu su se odigravale najkrupnije šale i najslavnije tuče, strasne pijanke i sentimentalne drame. Tu su imale svoj koren i mnoge lične i porodične nesreće u Kasabi. Središte ovog pijanog društva, koje je prvi deo noći provelo ispod topola i sada došlo da se rasladi na kapiji, bio je neki Nikola Pecikoza, blesav mladić i dobričina, koga gazdinski sinovi opijaju da bi sa njim terali šale. Pre nego što su pijanci došli do kapije, zastadoše kraj ograde. Čula se pijana i glasna prepirka. Nikola Pecikoza se kladi u dva litra vina da će preći po kamenoj ogradi do kraja mosta. Prekidoše opkladu i mladić se ispe na ogradu i pođe, raširenih ruku, oprezno meseći nogu pred nogu kao mesečar. Kad je stigao do kapije, spazi dva kasna gosta, ali im ne reče ništa nego, pevušeći nešto i povodeći se onako pijan, nastavi svoj opasni put, dok je veselo društvo išlo za njim. Njegova velika senka na slaboj mesečini poigravala je po mostu i lomila se na ogradi s protivne strane. Prozeši i pijanci sa svojim neobuzdanim klicanjem i besmislenim primetama. Dva mladića su tada digoše i bez pozdrava krenuše, svaki za sebe, svojim kućama. Glasinčanin zamače u mrak, ka levoj obali drine, kuda je vodio put njegovoj kući, gore, na okolišta. Stiković se uputi laganim korakom na protivnu stranu, ka pijacu. Išao je sporo i neodlučno. Nije mu se napuštalo ovo mesto na kome je bilo svetlije i svežije nego u varoši. Zastade pored ograde mosta osjetio je potrebu da se za nešto uhvati ili nešto nasloni. Mesec je bio legao na Vidovu goru. Naslonjen na kamenu ogradu, na samom kraju mosta, mladić je posmatrao dugo velike senke i redke svetlosti svog rodnog mesta, kao da ga sad prvi put gleda. Na kasini su bila osvetljena samo još dva prozora. Svirka se više nije javljala. Tu je valjda onaj par nesrećnih ljudi lekari i pukovnikovica, oni svoje razgovore o muzici i ljubavi ili o svojim ličnim sudbinama koje niti su se dale smiriti svaka u sebi, ni složiti međusobno. Sa tačke na kojoj je Stiković sada stajao, vidjelo se da i na Otikinom hotelu svetli još jedan prozor. Mladić je gledao u te osvetene prozore sa obe strane mosta, kao da od njih očekuje nešto. Bio je iznuren i tužan. Vratolomna šetnja ovog bezumnika pecikoze podsjetila ga je odjednom na najranije detinjstvo, kad je idući u školu gledao u magli zimskog jutra s čorkana kako igra po ovoj istoj ogradi. A svako sećanje na detinstvo izazivalo je u njemu tugu i nelagodnost. Onaj osjećaj kobne, a zanosne veličine vasijonskog leta iznad svega i svakoga, koji su u njemu izazivali glasinčaninove vatrene i tvrde reči, Sad si izgubio. Izgledalo mu je da se naglo spustio i da sa naporom gamiše po mračnoj zemlji kao i svi ostali. Muči ga i sećanje na sve ono što je bilo sa učiteljicom i što nije trebalo da bude. Kao da je neko drugi u njegovo ime to učinio. Na članak u časopisu koji mu je izgledao i slab i pun nedostataka, kao da ga je drugi za njega pisao i protiv njegove volje, a pod njegovim imenom objavio. Na dugi govor Glasinčaninov, koji mu se sad odjednom ukazivao pun zlobe i mržnje, krvavih uvreda i stvarnih opasnosti. Tu zadrhta od unutarnje jeze i svežine koja je dolazila sa reke. Kao da se prenuo, tek tada primeti da su oba prozora na kasini ugašena. Iz zgrade su izlazili posljednji gosti. Preko mračnog pijaca su im kuckale dugačke sablje i odjekivao glasan, izveštačen govor. Tada se mladić teško odvoji od zida i, pogledavši još jednom osvetljeni prozor na hotelu, kao posljednju svetlost zamrle kasabe, krenu sporim korakom svojoj sirodinskoj kući, gore na Mejdan. Jedini osvetljeni prozor na hotelu, koji je ostao kao posljednji znak budnog života te noći u kasabi, bio je onaj mali, na prvom spratu, gdje se nalazi Lotikina soba. Tamo Lotika i noćas sedi za svojim pretrpanim stolićem. Isto kao nekad, pre dvadeset i više godina, kad je dolazila u ovu sobicu da bar za trenutak odahne od vreve i navale u hotelu. Samo što je sada dole sve mirno i mračno. Još oko deset sati Lotika se povukla u svoju sobu i spremila za spavanje. Pre nego što će da legne, prišla je prozoru da još jednom udahne svežine sa vode i bacila pogled na onaj posljednji luk mosta na slaboj mesečini, koji je jedini i večito isti vidik sa njenog prozora. Tada se setila nekog starog računa i sela za stolić da ga potraži. Ali kad je jednom počela da pregleda svoje račune, ona se zanela, zaboravila na vreme i svoju potrebu za snom i ostala više od dva sata za stolom. Ponoć je davno prošla, a Otika, rasanjena i zanesena, niže brojku na brojku i prevrće list za listom. Lotika je umorna. Preko dana, u razgovorima i poslovima, ona je još jednako živa i okretna i rečita, ali ovako u noći, kad ostane sama, osjeća svu težinu svojih godina i svoga umora. Lotika je oronula. Od njene nekadašnje lepote ostali su samo tragovi. Mršava je, žuta u licu, kosa bez sjaja i redka na temenu. A zubi, njeni sjajni i nekad kao grad tvrdi zubi, proredili se i požuteli. Pogled crnih, još sjajnih očiju, tvrd, a na mahove tužan. Lotika je umorna, ali ne onim blagoslovenim i slatkim umorom od mnogog posla i velike zarade, koji je nekad nagonio da u ovoj istoj sobi traži odmora i predaha stigla starost i naišla vremena koja nisu dobra. Ne bi mogla rečima da izrazi, ni sama sebi ne može dobro da objasni, ali osjeća na svakom koraku da su se vremena pokvarila, bar za onoga koji ima pred očima samo svoj dobitak i svoju porodicu. Kad je ona, pre 30 godina, došla u Bosnu i otpočela rad, život je izgledao kao da je iz jednog komada. Svi su išli u istom pravcu u kome i ona, za poslom i sa porodicom. Svaki je bio na svom mestu i za svakoga je bilo mesta. A nad svima je bio jedan red i jedan zakon. Tvrd red i strog zakon. Takav je onda Lotik izgledao svijet. A sada sve se pomerilo i ispremeštalo. Ljudi se dele i izdvajaju i to kako njoj izgleda bez reda i vidljivog smisla. Zakon dobitka i gubitka, divni zakon koji je uvek upravljao ljudskim postupcima kao da više ne važi, jer toliki rad, govori i pišu stvari kojima ona ne vidi cilj ni smisao i od kojih mogu da imaju samo nezgode i štete. Život se kida, mrvi i osipa. Uopšte, izgleda da je ovom sadašnjem naraštaju više stalo do njegovih shvatanja o životu nego do života samog. To izgleda ludo i to je njoj potpuno neshvatljivo, ali je tako i zbog toga život gubi od vrednosti i sav se troši u rečima. To Lotika jasno vidi i osjeća na svakom koraku. Poslovi koji su nekad poigravali pred njenim očima kao stado veselih jaganjaca, sad leže, mrtvi i teški, kao ono veliko nadgrobno kamenje na jevrejskom groblju. Ima već deseta godina kako hotel slabo radi. Šuma oko kasabe je isečena i seča odmiče sve dalje i dalje, a sa njom i najbolja hotelska mušterija i zarada. Onaj drski i bestidni prostak Terdik otvorio je svoju kuću kod Topola i privukao mnoge od Lotikinih gostiju, pružajući im lako i neposredno ono što u njenom hotelu nisu nikad ni za kakav novac mogli da imaju. Lotika se dugo bunila protiv te nelojalne i sramotne konkurencije, i tvrdila da su došla posljednja vremena u kojima više nema ni zakona, ni reda, ni mogućnosti poštene zarade. U svom ogorčenju ona je jednom, još u početku, nazvala Terdika kuplerom. On je tužio sudu i Lotika je osuđena i platila je globu zbog uvrede časti. Ali ona ga ni danas ne naziva drugačije. Samo pazi pred kim govori. Nova oficirska kasina ima svoj restoran, svoj podrum dobrih pića i svoje sobe za prenoćište, gdje odsedaju ugledni stranci. Gustav, mrgotni i potuljeni, ali vešti i pouzdani Gustav, napustio je posle toliko godina njen hotel, otvorio sam kafanu u čaši na najprometnijem mestu i postao od saradnika bezobzirnim konkurentom. Pevačka društva i razne čitaonice koje su, kao što smo vidjeli, nastali u Kasabi posljednjih godina, imaju svoje kafane i privlače mnoge goste. Nema onog nekadašnjeg života ni u velikoj sali, ni pogotovo u ekstra cimeru. Tu sada ručava poneki neženjen činovnik. Čitaju se novine i pije kafa. Svakog dana posle podne navrati Alibek Pašić, čutljivi i vatreni drug Lotikine mladosti. On je i sada odmeren i diskretan u govoru i pokretima, uredan i pažljivo odeven, ali je potpuno posedeo i otežao. Zbog jakog dijabetesa od koga boluje već godinama, služe mu kafu sa saharinom. Mirno puši i, ćuteći po svom običaju, sluša Lotikino pričanje. A kad dođe vreme, diže se isto tako mirno i ćutke i odlazi svojoj kući u Crnču. Tu je svakodnevno i Lotikin komšija gazda Pavle Ranković. Odavno ne nosi više narodno delo, nego tijesno građansko. Samo je zadržao plitki crveni fes. Na njemu je uvek košulja sa štirkanim grudima, tvrdom kragnom i okruglim manšetama na kojima beleži brojeve i privremene račune. On je već odavno uspeo da zauzme prvo mesto u Višegradskoj čarši. Njegov je položaj sada utvrđen i osiguran, ali ni on nije bez briga i teškoća. Kao sve starije i mućnije ljude, i njega zbunjuju nova vremena i hučna navala novih ideja i nov način života, mišljenja i izražavanja. Za njega je sve to obuhvaćeno jednom reči, politika. I ta politika je ono što ga zbunjuje i srdi i što mu zagorčava ove godine koje bi trebalo da su godine pokoja i zadovoljstva posle tolikih godina rada, štednje i odricanja. Jer on ne bi hteo nipošto da se odvaja ili tuđi od većine svojih sunarodnika. Ali isto tako on ne želi da dolazi u sukobe sa vlastima, sa kojima bi hteo da je uvek u miru i bar formalno u skladu. A to je teško, gotovo nemoguće postići. Ni sa svojim rođenim sinovima ne može da se razume kako treba. Oni su za njega, kao i sva ostala omladina, prosto neshvatljivi i neuračunljivi. A za omladinom idu iz potrebe ili slabosti i mnogi stariji. Po svome držanju i okoćenju i svima svojim postupcima ovaj mlad svet izgleda gazda Pavlu kao da se odmetnuo, kao da i ne pomišlja da mu valja u ovom redu stvari živeti i umreti, nego da će kao postahije u planini vek provesti. Ovaj mlad svet ne pazi šta će da kaže, ne gleda šta radi, ne broji koliko troši, najmanje se bavi svojim ličnim poslom, jede hleb, ne misleći otkud mu dolazi, i govori, govori, govori, na zvijezde laje, kako se gazda Pavle izražavao u svojim prepirkama sa sinovima. Taj način mišljenja bez granica Govoru bez mere i život bez računa i protiv računa, to njega, koji je cijelog svog veka radio s računom i prema računu, dovodi do bese i očaja. Kad ih sluša i gleda, strah ga hvata. Čini mu se da neoprezno i lakomno diraju same osnove života u ono što je njemu najmilije i najsvetije. A kad traži od njih objašnjenja koja bi ga ubedila i umirila, oni mu odgovaraju prezrivo i sa visoka, krupnim i mutnim rečima sloboda, budućnost, istorija, nauka, slava, veličina. A njemu se od abstraktnih reči koža ježi. Zato voli da posedi i popije kafu s lotikom, sa kojom se može razgovarati o poslovima i događajima, a sve na osnovu jednog utvrđenog i priznatog računa, daleko od politike i opasnih velikih reči koje sve dovode u pitanje, a ništa ne objašnjavaju i ne potvrđuju. Pri razgovoru on često vadi svoju sitnu olovku koja nije ona od pre 25 godina, ali je ista onakva, izlizana i nevidljivo mala. I ono što govori stavlja na nepogrešnu i neumitnu probu cifara. Još ožive u pričanju neki davnašnji doživljaj ili neku šalu čiji su učesnici u većini pokojnici i onda i gazda Pavle, pognut i zabrinut, pređe u svoj dućan na pijacu a Lotika ostane sama sa svojim brigama i računima. Ništa bolje od hotelske zarade ne stoje stvari sa Lotikinim spekulacijama. Prvi godina posle okupacije dovoljno je bilo kupiti ma koje akcije, ma koga preduzeća i čovjek je bio siguran da je novac dobro uložio i da u pitanju može da bude samo veličina dobitka. Ali tada je hotel bio tek proradio i Lotika niti je raspolagala sa dovoljno gotovog novca niti je imala kredit koji je docnije stekla. A kad je stekla i novac i kredit, stanje se na tržištima bilo već izmenilo. Jedna od najvećih cikličkih kriza bila je zahvatila krajem 19. i početkom 20. veka Austro-Ugarsku monarhiju. Lotikine hartije počele su da igraju kao prašina na vetru. Ona je plakala od besa, čitajući svake nedelje Bečki Merkur sa posljednjim kursevima. Svi prihodi od hotela, koji je tada još dobro radio, bili su potpuno nedovoljni da popune praznine koje su nastajale usled opšteg padanja svih vrednosti. U to vreme ona je pretrpela težak živčani slom koji je trajao pune dve godine. Bila je kao luda od bola. Razgovora s ljudima, a ne sluša šta kažu, niti misli na ono što sama govori. Gleda ih pravo u lice, ali ne vidi njih, nego sitne rubrike Merkura koje treba da donesu njenu sreću ili nesreću tada je počela da kupuje lozove. Kad je već i onako sve samo kocka i igra slučaja, onda neka bude do kraja. U to vreme ona je držala sve moguće lozove svih zemalja. Uspjela je da nabavi jednu četvrtinu velike španske božesne lutrije, čiji glavni zgoditak iznosi 15 miliona pezeta. Drhtala je pre svakog vučenja, plakala je nad listama izvučenih lozova. Molila je od Boga da se desi čudo i da njen loz izvuče glan iz ali nikad nije dobivala. Pre sedam godina Lotiken Zet Caler udružio se sa dvojicom imućnih penzionera i osnovali su u Kasabi modernu mlekarsku zadrugu. Tri petine osnovnog kapitala dala je Lotika. Posao je bio zamišljen na veliko. Računalo se da će prvi uspesi, koji nisu mogli izostati, privući pažnju kapitalista izvan Kasabe, pa i izvan Bosne. Međutim, upravo kad se preduzeće našlo u tom prelaznom i kritičnom stadiju, nastupila je aneksijona kriza. To je uništilo svaku nadu na privlačenje novih kapitala. Ovi krajevi na granici postali su tako nesigurni da su i već investirani kapitali počeli da beže. Zadruga je likvidirana posle dve godine sa potpunim gubitkom celog uloženog kapitala. Lotika je morala da otuđi najbolje i najsigurnije papire, kao što su akcije Sarajevske pivare, D.D. Tuzlanske fabrike sode Solvaj da bi pokrila gubitak. Uporeda sa ovim financijskim nedaćama, kao da su vezane za njih, išle su i porodične brige i razočaranja. Istina, jedna calerova čerka, Irena, udala se neočekivano dobro. Lotika je dala miraz. Ali je starija kći Mina ostala. Ozlađena udajom mlađe sestre, nesrećna u svojim verenicima, ona se pre vremena izvrgla u oštru i gorku sedevicu koja je život u kući i posao u hotelu činila težim i nepodnošljivijim nego što je sam po sebi bio. Celer, koji nije nikad ni bio živ i okretan, još je teži i neodlučniji i živi u kući kao nem i dobroćudan gost od koga nema ni štete ni koristi. Calerova žena Debora rodila je, onako bolešljiva i u podmaklim godinama, muško dete, ali nerazvijeno i sakato Sad mu je već deseta godina, a još ne može razgovetno da govori ni da stane na noge, nego se izražava neodređenim zvukovima i puže na rukama po kući. A tako je dobro i umiljato to jadno stvorenje i tako se grčevito drži svoje tetke Lotike koju voli mnogo više nego rođenu majku, da se Lotika, pored svih svojih briga i poslova, brine i o njemu, hrani ga, oblači, uspavljuje. Gledajući svaki dan pred sobom tu nakazu od deteta, Duša je boli što poslovi ne idu bolje i što nema više novaca da ga pošalju u Beč kod velikih lekara, u neki zavod ili što se ne dešavaju čuda i što uzeti ne ozdravljaju Božijom voljom od ljudskih dobrih deva i molitava. I oni lotikini štićenici iz Galicije, koje je školovala ili poudavala u toku dobrih godina, zadavali su joj dosta brige i donosili razočarenje. Bilo je među njima i takvih koji su osnovali svoju porodicu, razvili posao i stekli imete Od njih je Lotika primala redovno čestitke. Pisma puno poštovanja i zahvalnosti i redovne izveštaje o stanju u porodici. Ali ti Apfelmajeri koje je Lotika izvela na put, školovala ili udomila, nisu pomogli ni prihvatali nove siromašne rođake koji su se rađali i dorastali u Galiciji, nego su, naseljeni u tuđim varošima, brinuli samo o sebi i svojoj deci. Za njih kao da je najveći deo njihovog uspeha bio u tome da što pre i što potpunije zaovek zaborave Tarnov i usku, bednu sredinu iz koje su ponikli i koje su se srećno oslobodili. A Latika sama nije više mogla da odvaja kao nekad i da onu crnu sirotinju iz Tarnova izvodi na put. I nikad nije ni legla, ni ustala, a da je nije kao bol prožela pomisao da sada neko njen tamo u Tarnovu grezne beznadno i zaovek u neznanju i prljavštini, u sramnoj bedi koju ona dobro poznaje i protiv koje se celog veka bori. Pa i među onima koje je ona podigla bilo je dosta uzroka žalosti i nezadovoljstva. Upravo najbolji među njima skrenuli su ili posrnuli posle prvih uspjeha i lepih nada. Jedna sestrečina, darovita pijanistkinja, koja je Lotikinom pomoći i nastojanjem svršila Bečki konzervatori, otrovala se pre nekoliko godina u vreme svojih prvih i najlepših uspeha. Niko ne zna zašto. Jedan od sinovaca, Albert, nada porodice i ponos Lotikin, svršio je sve studije i u gimnaziji i na univerzitetu sa odličnim uspehom i samo stoga što je jevrin nije promovisan sub aspicis regis, ni dobio carev prsten, kao što se Lotika potajno nadala. Ipak, Lotika ga je zamišljala bar kao uglednog advokata u Beču ili Lavovu, kad već kao jevrejn ne može da bude visoki činovnik, što bi njenim ambicijama najviše odgovaralo. I u tome nalazima nagradu za sve svoje žrtve oko njegovog školovanja. Ali tu je morala da doživi bolno razočaranje. Mladi doktor prava otišao je u novinare i postao član socijalističke stranke i to onog ekstremnog krila koje se istaklo prilikom Bečkog generalnog štrajka 1906. godine otika je morala svojim očima da pročita u bečkim novinama da je prilikom čišćenja Beča od prevratničkih tuđinskih elemenata proteran i poznati jevrijski bukač dr. Albert Apfelmajer, pošto je prvo odležao dosuđenom u kaznu od 20 dana zatvora. To je, govoreći jezikom Kasabe, isto kao da je otišao u Hajduke. Posle nekoliko meseci Lotika je primila od svog dragog Alberta pismo kojim im se javlja kao emigrant iz Buenos Airesa. Tih dana nije ni u ovoj svojoj sobici nalazila mira. Sa pismom u ruci odlazila je kod sestre Izeta i očajna, izbezumljena, unosila se u lice sestri Debori, koja je umela samo da plače i vikala gnevno. Šta će biti od nas? Pitam te šta će biti od nas kad niko ne ume da se digne ni da korača sam. Čim ga ne podržavaš ispod pazuha, on pada. Šta može da bude od nas? Prokleti smo, eto to je. Got, got, got, uzdisala je sirota Debora, lijući krupne suze, i naravno nije mogla da odgovori ništa na Lotikino pitanje. Lotika sama nije nalazila odgovora, nego je sklapala ruke i dizala oči put neba, ali ne plačljivo kao Debora, nego gnevno i očajno. Socijalista je postao socijalista. Nije nam dosta što smo jevriji, nego još i to. O, veliki jedini Bože, šta sam ti izgrešila da me tako kazniš? Socijalista. Oželila je Alberta kao pokojnika i nije više o njemu govorila. Tri godine posle toga jedna od sinovica, sestra tog istog Alberta, udala se vrlo dobro u Peštu. Lotika se pobrinula za devojačku spremu i vodila glavnu reč u moralnoj krizi koju je ta udaja izazivala u velikoj porodici tarnovskih Antalfmajera, bogatih samo decom i neokaljanom verskom tradicijom. Čovjek za koga je ta sinovica trebalo da se uda, bio je bogat berzijanac, ali hrišćanin, kalvinist, i stavio je kao uslov da devojka pređe u njegovu veru. Roditelji su se opirali, ali je Lotika, imajući jednako u vidu interes cele porodice, tvrdila da je teško ploviti bez krivudanja sa tolikim svetom na bregu i da za spas svih treba ponekad nešto od tereta i u more baciti. Ona je podržavala devojku i njena je reč bila presudna. Devojka se pokrstila i udala. Lotika se nadala da će pomoću toga Zeta uspjeti da uvede u peštanski poslovni svet bar još nekog od sestriće i sinovaca koji su dorastali. Ali zla sreća je htela da je bogati peštanski berzijanac umro već u prvoj godini braka. Od žalosti mlada žena je pomerila pamet. Meseci su prolazili, a njena velika potištenost nije popuštala. I sad, evo već četvrta godina, kako mlada udovica živi u Pešti, predana svojoj neprirodnoj žalosti koja je isto što i mirno ludilo. Veliki, bogato uređeni stan zastarla je crnom čojom, a svakog dana odlazi na groblje Sedi pored muževljevog groba i čita mu tiho i predano listu berzanskih kurseva toga dana, od početka do kraja. Na sva nastojanja da je odvrate od toga i trgnu iz letargije u koju je zapala, ona odgovara krotko da je to pokojnik voleo iznad svega i da mu je to bila najslađa muzika za koju je znao. Tako se mnogo raznih sudbina nagomilalo u ovoj maloj sobi. Mnogo računa, mnogo dubioza, mnogo zauvek otpisanih i brisanih pozicija u velikom i razgranatom Lotikinom knjigovodstvu. Ali princip radnje ostao je isti. Umorna je Lotika, ali nije obeshrabrena. Posle svakog gubitka i neuspeha, ona se pribere, stegne zube i produži da se brani. Jer sav njen rad posljednjih godina svodi se na odbranu, ali ona se brani sa istim ciljem pred očima i sa istim uporstvom sa kojim je nekad sticala i podizala. U ovom hotelu ona je muška glava i za celu kasabu tetka Lotika. Ima ih još dosta i ovdje i po svetu koji očekuju njenu pomoć, njen savjet ili bar dobru reč i ne pitaju i ne pomišljaju da li je Lotika umorna. A ona je zaista umorna. Više nego što iko sluti i više nego i sama svesna. Mali drveni časovnik sa zida iskuca jedan sat. Lotika se teško diže, držeći se rukama za krsta. Pažljivo ugasi veliku, zelenu lampu nad drvenom stalku i sitnim staračkim korakom, kakvim hoda samo kad je u svojoj sobi i samo ovako pred spavanje, pođe da legne. Nad zaspalom kasabom ujednači se potpuni mrak. Najposle došla je godina 1914. posljednja godina hronike o mostu na Drini. Ona je došla, kao i sve ranije godine, mirnim hodom zemnog vremena, ali uz potmulu huku sve novih i sve neobičnijih događaja koji su se kao talasi propinjali jedan iznad drugog. Toliko je Božjih godina prešlo preko kasabe pored mosta i toliko će ih još proći. Bilo ih je i bit će ih svakojakih. Ali će godina 1914. uvek ostati izdvojena. Tako bar izgleda onima koje su je preživjeli. Njima izgleda da se nikad, ma koliko da se pričalo i pisalo o tome, neće moći ili neće smeti kazati sve ono što se tada sagledalo tamo, u dnu ljudske sudbine, iza vremena i ispod događaja. Ko da izrazi i prenese, tako misle oni. One kolektivne drštaje koji su odjednom zatresli masama, i koji su sa živih bića stali da prenose na mrtve stvari, na predele i građevine. Kako da se opiše ono talasanje u ljudima, koje je išlo od nemog životinskog straha do samobilačkog oduševljenja, od najnižih nagona krvološtva i podmukle pljačke do najviših podviga svetačkog žrtvovanja, u kome čovek prevazilazi sebe i dodiruje za trenutak sfere viših svetova sa drugim zakonima nikad to neće moći biti kazano, jer onaj je, ko to sagleda i preživi, taj zanemi, a mrtvi i onako ne mogu da govore. To su stvari koje se ne kazuju, nego zaboravljaju, jer da se ne zaboravljaju, kako bi se mogle ponavljati. Toga leta 1914. godine, kad se u gospodari ljudskih sudbina poveli evropsko čovečanstvo sa igrališta opšteg prava glasa, u već ranije spremljenu arenu opšte vojne obaveze, Kasaba je pružala malen, ali rečit obrazac prvih simptoma jednog oboljenja koje će s vremenom postati evropsko, pa svetsko i opšte. To je bilo vreme na granici dveju epoha ljudske povesnice i otud se mnogo jasnije video kraj one epohe koja je tu završavala nego što se nazirao početak nove koja se otvarala. Tada se još za nasilja tražilo opravdanja i za zverstva nalazilo neko ime, pozajmljeno iz duhovne riznice prošlog veka. Sve što se dešavalo imalo je još izgled prividnog dostojanstva i draž prvine, onu strahovitu, kratkotrajnu i neizrecivu draž koja je docnije tako iščivala da je ni oni koji su je tada tako živo osjetili ne mogu više u sećanju da izazovu. Ali sve su to stvari koje samo uzgred napominjemo i koje će pesnici i naučnici idućih epoha ispitivati, tumačiti i vaskrsavati sredstvima i načinima koje mi ne slutimo, a sa vedrinom, slobodom i smelošću duha koji će biti daleko iznad našega. Njima će verovatno poći za rukom da i za ovu čudnu godinu nađu objašnjenje i da joj odrede pravo mesto u istoriji sveta i razvoju čovečanstva. Ovde, ona je za nas jedino i pre svega godina koja je bila sudbonosna most na Drini. Leto 1914. godine ostaci u sesenju onih koji su ga ovdje preživjeli kao najsvetlije i najlepše leto koje se pamti, jer u njihovoj svesti ono sja i planti na čitavom jednom džinovskom i mračnom horizontu stradanja i nesreće koji se proteže do u A to je leto zaista otpočelo dobro bolje nego toliko ranija. Šljiva je rodila, kao što odavno nije, a žita lepo ponela. Posle deseta godina trzavica i potresa, svet se odnekud nada, bar zatišju i dobroj godini, koja bi u svakom pogledu popravila štetu i nezgode ranijih. Najbednija i najtragičnija od svih čovjekovih slabosti nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, veštinama i znanjima. Dođe ovako izuzetna godina sa naržito srećnim i povoljnim uzajamnim dejstvom sunčeve toplote i zemljene vlage, kad ova višegradska široka dolina zatrepti od obilja snage i sveopšte potrebe za rađanje. Zemljana buja i sve što je u njoj još živo isklija, napupi, odista procvate i ponese s costrukim rodom. Lepo se vidi taj dah plodnosti, kako trepti kao topla modrikasta maglica iznad svake brazde i svakog busena. Krave i koze rasturaju zadnjim nogama i teško idu od nadošlog i zabreklog vimena. Riba bjelica, koja svake godine sa početkom leta dolazi u jatiman niz da se ovde, na ušću mresti, navali u tolikoj množini da je deca iz plićaka vedricama zgrću i izvacaju na obalu. I porozni kamen u mostu odvugne i na jedra kao živ od neke snage i obilja koje bije iz zemlje i lebdi nad celom kasabom kao radosna jara u kojoj sve brže diše i življe buja. Nisu često ovakva leta u Višegradskoj dolini. Ali kad jedno od njih dođe, onda ljudi zaboravljaju sve koliko zlo što je bilo i ne pomišaju na ono što može još doći. Žive utrostručenim životom ove doline na koju je sišla blagodet plodnosti i sami samo deo u ovoj igri vlage i toplote i navrelih sokova. I seljak, koji uvek nalazi povoda da se na nešto požali, mora da prizna da je godina dobra. Samo uz svaku pohvalnu reč dodaje, ako ovako podrši. lije se tada strmoglavce bacaju i stasno zagnjuruju poslove kao pčele i bumbarevi u cvetne čaške raziđu se po selima oko kasabe da kaparisavaju žito na klasu i šljivu u zametku. Seljak, zbunjen ovom navalom lukavih mušterija, kao i velikim i neobičnim rodom, stoji pored vočke koja se i ne može da bude dovoljno oprezan i uzdržljiv pred kasabalijom koji se zamučio do njega. A taj oprez i ta uzdržljivost daju njegovom licu napregnu i brižan izraz koji liči, kao brat blizanac, na onu pečalnu masku koju nose seljačka lica u godinama nerodice. Većim i jačim gazdama dolazi seljak na noge. Dućan gazda Pavla Rankovića pun je pazarnim danom seljaka kojima treba novca. Isto tako i radnja gazda Sante Pape, koji je odavno prvi među višegradskim jevrejima. Jer i pored toga što već odavno postoje banke i mogućnosti kredita na hipoteku, seljaci naročito oni stariji, voli da se zadužuju na ovaj starinski način, kod varaških gazda kod kojih kupuju robu i od kojih su im se i očevi zaduživali. Gazda Santina Magaza je jedna od najviših i najtvrđih u Višegradskoj čaršiji. Zidana je od tvrdo kamena, sa debelim zidovima i podom od kamenih ploča. Teška vrata i kapci na prozorima od kovanog su gvožđa, a na visokim uskim prozorima debele i guste rešetke. Prednji deo magaze služi kao dućan. Po zidovima su duboki drveni rafovi puni emajliranog posuđa. Na plafonu, koji je neobično visok, tako da se gubi u tami, povešana lakša roba. Fenjeri u svim veličinama, kafene džezve, zatim krletke, mišolovke i drugi predmeti pleteni od žice. Sve to visi povezano u velike grozdove. Oko dugačke tezge gomile sanduka sa klincima, džakovi sa cementom, gipsom i raznim bojama, motike, lopate i trnokopi, bez držalica, nanizani na žici u teške đerdane. U uglovima veliki limeni sudovi sa petroleumom, lakom, terpentinom i firnajzom. Tu je usred leta hladovina i u po dana sumrak. Ali veći deo robe nalazi se u prostorijama koje su pozadi dućana i u koje vodi nizak otvor sa glozdenim vratima tu je teška roba. Gvozdene peći, šine, traverze, lemeši, ćuskije i druge krupne alatke. Sve naslagano u visokim gomilama, tako da se između robe prolazi samo uskim putevima, kao između visokih zidova. Tu vlada večiti mrak i ne ulazi se bez fenjera. Iz teških zidova, kamenog poda i naslagane gožđarije, bije studen i ljud dah kamena i metala, koji ništa ne može ni rastarati, ni zagrejati. Taj dah stvara od rumenih živahnih šegrta za nekoliko godina čutljive, blede i podbole, ali vešte, štedljive i dugovečne kalfe. On je nesumnjivo težak i štetan i ima sopstvenika, ali u isto vreme im je i sladak i drag kao osjećanje svojine i pomisao na zaradu i izvor bogatstva. Čovjek koji sada sedi u prednjem delu te hladovite i sumračne magaze za malim stolićem, pored velike čelične kase marke Wertheim, ne liči nimalo na onog bujnog i živahnog santu koji je nekad pre 30 godina umeo onako svojski da vikne rum za čorkana. Izmenila ga godine i rad u magazi. Pun je i težak, žut u licu. Oko očiju tamni kolutovi koji se spuštaju do polovine obraza. Vid mu je oslabio. Njegove crne i jako izbuljene oči, koje gledaju iza naočara sa debelim staklima i metalnim okvirom, imaju neki strogi, uplašeni izraz. Još nosi fes višnjeve boje, kao jedini ostatak nekadašnje turske nošnje. Njegov otac, gazda Mento Papo, sitan i beo starčić u osamdesetim godinama, još se prilično drži, samo ga je vid izdao. On navrati kad je sunčan dan u magazu. Svojim suznim očima, koje iza debelih naočara izgledaju kao da će se sad rastočiti, Pogleda sina kod kase i unuka za tezgom. Udahne onaj dah magaze i vrati se opet polaganim hodom kući, pridržavajući se desnom rukom za rame desetogodišnjeg pravnučeta. Samto ima šest kćeri i pet sinova, od kojih je većina poudavana i poženjena. Najstariji mu sin, Rafo, ima već odraslu decu i pomaže ocu u radnji. Jedan od Rafinih sinova, koji nosi dedino ime, ide već u Sarajevsku gimnaziju. To je bled, kratkovidi i tankovijast dečak, koji je još od svoje osme godine savršeno deklamovao zmajovine pesme na školskim zabavama. Inače rđav uči. Ne voli da ide u sinagogu, ni da pomaže preko raspusta u dedjenoj magazi, a priča da će otići u glumce ili postati tako nešto drugo, slavno i neobično. Sedi gazda Santo, pognut nad velikim, već prilično izlizanim i masnim tefterom, sa alfabetskim registrom, a pored njega na praznom sanduku od eksera čuči seljak i Ibro Ćemalović iz Uzavnice. Gazda Santo savira koliko Ibro već duguje i koliko bi prema tome i pod kakvim uslovima mogao da dobije sada na ime novine. 50, 58, 58, tres, šapuće Gazda Santo savirajući na španskom. A seljak Gleda u njega sa zabrinutim iščekivanjem, kao da se radi o vračbini, a ne o računu koji on zna do u i u snu nosi u glavi. Kad Santo sabere i kaže iznos dugovanja sa interesom, seljak sporo procedi kroz zube. Hoće li biti tako? Samo da bi time dobio vremena da u sebi uporedi svoj račun sa Santinem. Tako i Braga i nikako drugačije, odgovara Santo svojim osveštanom formulom u ovakvim slučajevima. Pošto tako sporazumno utvrde stanje dosadašnjeg dugovanja, treba da seljak zatraži novu pozajmicu i da se Santo izjasni o svojim mogućnostima i uslovima. Samo to ne biva ni lako, ni brzo. Između njih se tada razvije razgovor koji do usutnice liči na razgovore koje je pre 50 godina, ovako pred žetvu, vodio na ovom istom mestu otac ovog Ibra iz Uzavnice sa Santinim ocem Mentom. Pravi i glavni predmet razgovora treba da dođe na bujici reči koje same po sebi ništa ne znače i koje izgledaju potpuno izlišne, gotovo besmislene. Neupućen čovjek, koji bi ih gledao i slušao sa strane, mogao bi često pomisliti da razgovor i nije o zajmu i novcu. Tako bar na makove izgleda. Rodila je šljiva i ponijela miva u nas, kao ni u jednom drugom kotaru, kaže Santo. Biće godina kakva odavno nije bila. Jeste, Šućur, prilično je ponijelo. Pa ako da Allah te produži ovako, bit će i milke i hljeba. Nije da neće biti. Samo ko će mu znati cijenu? Kaže zabrinuto seljak, trljajući palcem šav na čakširama od grubog zelenog sukna i gledajući ispod oka santu. Sad mu se ne zna, ali kad sneseš u Višegrad, znaće se. Znaš što se kaže, cijena je u sahibinoj ruci. Ono jeste, ako Bog da te podrži i dospije, uslovljava opet seljak. Ama bez Božjeg emera bezbeli, nit se bere, nit se žanje. Pa sve da čovjek lebdi nad onim što je posio, ništa mu ne vrijedi ako Božjeg blagoslova nema. Upada santo i pokazuje rukom u visinu sa koje treba da dolazi taj blagoslov, negde iza onog visokog i crnog dućanskog šišeta, na kome vise limeni seoski fenjeri svih veličina i druga sitna roba u snopovima. Ne vrijedivala, pravo kažeš, uzdiše Ibro. Posadi čovjek i posije, a svejedno je, tako mi velikog jedinog Boga, ko da ga niz vodu pusti. I okopavaš ga i plijeviš i podrezuješ i trijebiš. Ajok. Ako nije pisano, nećeš od njega hajra vidjeti. Nego, ako da Bog teljatina donese, neće krivati nikom. Moći će insani da se razduži i da se opet zaduži samo zdravlja Bože. A zdravlje prije svega. Sa zdravljem se ništa uporediti nije. Takav je ovaj pusti insan. Sve mu daj, a uzmi mu zdravlje, pa ko da mu ništa dao nisi. Uverava Santo, skrećući govor potpuno u tom pracu. Tada i seljak iznese svoje poglede na zdravlje, koji su isto toliko opšti i poznati kao i Santini i za trenutak izgleda kao da će se ceo razgovor izgubiti u beznačajnim stvarima i opštim mestima. Ali u podesnom trenutku on se ipak, kao po nekom drevnom ceremonijalu, vraća na polaznu tačku. Tek tada nastaje pogađanje za nov zajam, za visinu sume, interes, rok i način otplate. Objašnjavaju se dugo, čas živo, čas tiho i zabrinuto, ali se na kraju sporazume i pogode. kada Santo ustane, potegne iz džepa ključeve na lancu i ne odvajajući ih od lanca otključa njima kasu koja najpre škljocne, a zatim se otvara sporo i svečano i, kao sve velike kase, zatvara se sa onim finim metalnim šumom, kao uzdahom. Izbroji seljaku novac sve do u bakrene helere i sve podjednako brižno i pažljivo, nekako tužno, svečano. A onda vikne, ali mnogo življe, izmenjenim glasom. E, je li pravo ovako, jel ti slatko i braga? Jeste, vala, kaže tiho i zamišljeno seljak. Da Bog da hajirli i li bilo, pa u zdravlju i dosluku da se opet vidimo, kaže santo već sasvim živo i veselo i šalje unuče da poruči kod kafeđije preko puta dve kafe, jednu gorku, jednu slađu a drugi seljak već čeka pred dućanom da dođe na red za isti posao i slične račune. Sa tim seljacima i njihovim računima o budućoj žetvi i berbi protire da u sumračno dno santinema gaze topli i teški dah izuzetno plodne godine. Od njega se oznoji čelična, zelena kasa, a Santo širi kaži prstom košulju oko ugojenog, žutog i mekog vrata i briše maramicom zahuknuta stakla na naočarima. Tako je bilo to leto na pomolu. Pa ipak, na sam početak toga blagoslovenog leta pala je kratka senka straha i žalosti. Sa prvim ranim prolećem pojavilo se na Ucu, malom mestu, na bivšoj tursko-austrijskoj, a sada srpsko-austrijskoj granici, epidemija trbušnog tihusa. Kako je mesto na granici, a dva slučaja tifusa su bila i u samoj žandarmerijskoj kasarni, Krenuo je višegradski vojni lekar dr. Balaš sa jednim bolničarem i potrebnim lekovima na uvac. Lekar je odmah vešto i odlučno predezao sve što treba da se bolesnici izdvoje i sam je nadzirao njihovu negu. Tako je od 15 obolelih lica umrlo samo dvoje, a zaraza je ograničena na selo Uvac i ugušena u samim počecima. Posljednji koji se razboleo bio je sam dr. Balaš. Neobjašnjiv način kako se upravo on zarazio kratkoća bolovanja, neočekivane komplikacije i nagla smrt, sve je to nosilo na sebi pečat izuzetne tragike. Zbog opasnosti od zaraze, mladi lekar je morao da bude sahranjen na ovcu. Gospođa Bauer je sa mužem i još nekoliko oficira prisustovala pogrebu. Ona je dala da se na lekarevom grobu podigne spomenik od grubo tesanog kamena, a odmah posle toga napustila je kasabu i muža. U Kasabi se govorilo da je otišla u neki sanatorijum kraj Beča. Upravo to se šaputalo među kasabalijskim devojkama, a stariji svet je, čim je prošla svaka opasnost i ukinute sve mere zbog epidemije, zaboravio lekara i pukovnikovicu. Neiskusne i neškolovane, naše devojke nisu znale tačno ni šta znači reč sanatorijum, ali se znali dobro šta je to kad dvoje ljudi hodaju po stazama i obroncima onako kako su doskora hodali lekari i pukovnikova žena i, izgovarajući tu stranu reč u svojim poverljivim devojačkim razgovorima o nesrećnom paru, one su volile da to što se zove sanatorijum zamišljaju kao neko tajanstveno, daleko i tužno mesto na kome lepe i grešne žene ispaštaju svoju nedozvoljenu ljubav. A to izuzetno bogato i sjajno leto raslo i dozrevalo nad poljima i glavicama oko kasabe. Uveče su prozori na oficirskoj kasini nad rekom, pored mosta, osvetljeni i širom otvoreni kao i lanjskog leta, samo kroz njih ne prodire svirka violine i klavira. Za svojim stolom, među nekoliko starijih oficira, sedao je pukovnik Bauer, dobroćudan, nasmejan, oznajen od letnje sparine i crnog vina. Na kapiji sede u tople noći i pevaju varoški mladići. Bliži se kraj juna meseca i očekuju se đaci i studenti kao svakog leta. U ovakvim noćima Izgleda na kapi da vreme stoji, a život teče i buja, beskonačan, bogat i lak. Da se dogledati, ne može dokle će tako trajati i rasti. Glavne ulice su i u to doba noći osvetljene, jer još od proleća ove godine Kasaba ima električno osvetljenje. Pre godinu dana podignuta je pored reke, na dva kilometra od Varuši, Električna strugara i pored nje fabrika koja prerađuje otpadke smrčeva drveta, vadi iz njih terpentin i u isto vrijeme proizvodi kalofonijum. Fabrika je napravila ugovor sa opštinom da iz svoje centrale osvetljava Varoške ulice. Tako je nestalo zelenih fenjera sa petroleonskim lampama i visokog ferhata koji ih je čistio i palio. Glavna ulica, koja se proteže duž cele Varoši, od mosta do nove Mahale, osvetljena je krupnim lampama od mlečno-belog stakla, a sporedne ulice, koje se granaju levo i desno od nje i krivudaju oko bikavca ili se penju na mejden i okolišta, sitnim, običnim sijalicama. Između tih nizava jednakih svetlosti prostiru se mračne nepravilne površine. To su avlije ili prostrane bašte po obroncima. U jednoj od tih mračnih bašta sede Zorka, učiteljica i Nikola Glasinčanin. Poremećaj koji je nastao između njih i dvoje, lane, kad se za vrijeme školskog raspusta pojavio Stiković, trajao je dugo, sve do početka nove godine. Tada je otpočelo u srpskom domu, kao svake zime, spremanje za svetosavsku zabavu sa koncertom i pozorišnim komadom. U tim pripremama učestvovali su i Zorka i Glasinčanin i vraćajući se kući sa tih proba, oni su progovorili prvi put od prošlog leta. Ti su razgovori u početku bili kratki, uzdržljivi i prkosni. Ali oni nisu prestali da se viđaju i razgovaraju, jer mlad svet voli više ljubavne svađe, pa i najgorče i najbeznadnije, nego samoću i čamotinju bez ljubavnih igara i pomisli. Negde u toku tih beskrajnih prepirke oni su se izmirili, a da ni sami nisu primetili kada, nikako. Sad već u ovim toplim letnjim noćima sastaju se redovno. Još ponekad iskrsne među njima lik odsutnog Stikovića i plane ponovo ceo spor bez rešenja, ali ih on ne udaljuje i ne rastavlja, dok ih svako mirenje uvek još više zbliži. Sad sede u toploj tami, na jednom starom, oborenom orahovom deblu i idući svaku za svojim mislima gledaju u krupne i sitne svetlosti dole u varoši, pored reke koja jednolično šumi. Glasinčanin, koji je dugo govorio, Začuto je za trenutak. Zorka, koja je čutala celo veče, čuti jednako kako samo žene umeju da čute kad u sebi raspliću svoju ljubavnu brigu, koja je za njih važnija i preča od svega u životu. Lane, u ovo doba godine, kad se pojavio Stiković, ona je pomislila da se pred njom zaovek otvara nedogledni raj ljubavne sreće, u kome potpuna srodnost osjećanja i podudarnost želja i misli imaju slast poljubca, a dužinu ljudskog veka. Ali ta iluzija nije trajala dugo. Makoliko da je bila neiskusna i opijena, nije mogla da ne primeti da se taj čovjek naglo pali, ali isto tako naglo gasi, i to po nekim njegovim sopstvenim zakonima, bez ikakva obzira prema njoj i bez veze sa onim što je ona smatrala većim i važnijim i od sebe i od njega. I otputovao je gotovo bez oproštaja. Ostala je u teškoj nedoumici od koje je bolovala kao od skrivene rane. Pismo koje je stiglo od njega bilo je savršeno sročeno. Jedan mali uzorak literarne veštine, ali odmerno kao advokatsko mišljenje i jasno i prozirno kao prazan sud od U njemu se govorilo o njihovoj ljubavi, ali tako kao da oboje već sto godina počivaju svako u svom grobu kao slavni pokojnici. Na njeno živo i toplo pismo koje mu je poslala kao odgovor, došla je njegova karta. U poslovima i brigama koje me rastržu i lome, mislim na tebe kao na mirnu višegradsku noć, punu rečnog šuma i mirisa nevidljivih trava. I to je sve. Usolut je nastojala da se seti kad je čula taj rečni šum i osjetila miris nevidljivih trava. To postoji samo u njegovoj karti. Svakako, ona se ne seća toga kao što se on izgleda, ne sjeća svega ostalog što je bilo između njih. Svest joj se mračila od pomisli da se prevarila i da je prevarena, pa se onda opet tešila nečim što ni sama ne zna šta je i što je manje verovatno od čuda. Neshvatljiv je, govorila je u sebi, tuđ i hladan, sebičan, čudljiv i sračunat, ali možda su svi izuzetni muškarci takvi. Svakako, sve ovo više liči na patnju nego na ljubav. Po tome kako se savijala u sebi i lomila u najdubljoj dubini svojoj, osjećala je da sav teret ljubavi koju je on izazivao leži na njoj, a da se on gubi negde u magli i daljini koju ona ne sme da nazove pravim imenom. Jer zaljubljena žena i kad je potpuno razočarana, voli svoju ljubav kao nesuđeno dete. Stegla je srce i nije odgovorila na tu kartu ali posle dužeg čutanja od dva meseca stigla je opet karta. Pisao je sa neke visoke planine u Alpima. Na visini od 2000 metara, okružen svetom raznih jezika i narodnosti, gledam beskrajnost vidika i mislim na tebe i minulo leto. To je i za njene godine i za njeno malo iskustvo bilo dovoljno. Da je bilo napisano, niti sam te voleo, niti te volim, niti ću te ikad moći voleti, njoj ne bi bilo ni jasnije, ni bolnije. Jer na kraju krajeva o tome se radi, o ljubavi. A ne o dalekim sećanjima, ni o tome sa koje visine nad morem čovek piše i kakvi se ljudi oko njega kreću i jezici govore. A ljubavi nema. Siroče, bez oca i majke, Zorka je odrasla ovde u kući svojih rođaka. A kad je završila u Sarajevu učiteljsku školu, Dobila je mesto u Višegradu i vratila se u tu istu kuću imućnih, ali jednostavnih ljudi sa kojima je nije vezivalo ništa. Zorka je ugledela i oslabila. Uvukla se u sebe, ali se nije poveravala nikom, niti je odgovorila na njegovu božićnu čestitku, isto tako kratku, hladnu i stilski besprekorno. Htjela je sama sa sobom da raspravi svoju krivicu i sramotu, bez ičije pomoći i utehe, ali se ovako slaba, poražena, mlada, neuka i neiskusna, zaplitala sve više u tu nesrazmernu mrežu od stvarnih doživljaja i velikih želja, svojih misli i njegovih nerazumljivih i nečovečnih postupaka. Da je mogla ikoga da pita ili ma s kim da se posavetuje, bilo bi joj nesumnjivo lakše, ali stid joj to nije dopuštao. I ovako joj se često činilo da cela varoš zna za njeno razočaranje i da je peku zluradi i podrugljivi pogledi dok prolazi kroz čaršiju nigde objašnjenja, ni kod ljudi, ni u knjigama, a sama ne ume ništa da objasni. Ako je zaista nije voleo, čemu onda cijela komedija strastnih reči i uveravanja za vreme letnjeg raspusta? Čemu onda onaj prizor u školskim klupama, koji se jedino ljubavlju može pravdati i braniti, a bez nje pada u blato nepodnošljivog poniženja? Je li mogućno da ima ljudi koji toliko malo poštuju i sebe i druge, da se oloko upuštaju u takvu igru. Šta ih goni ako nije ljubav? Šta su onda bili oni njegovi žarki pogledi, njegov vreo, isprekidan dah i burni poljubci? Šta je sve to ako nije ljubav? A ljubav nije. To vidi bolje i jasnije nego što bi želela. Ali s tim opet ne može trajno i istinski da se pomiri. Ko se ikad s time potpuno pomirio? Prirodni završetak svih tih unutrašnjih trzavica bila je misa o smrti koja vreba uvek na svima krajnjim izdancima svakog našeg sna o sreći. Umreti, mislila je Zorka, omaknuti se tu sa kapije u reku, kao slučajno, bez pisma i oproštaja, bez priznanja i poniženja. Umreti. Mislila je u posljednjoj sekundi sna i sa prvim bleskom buđenja, usred najživljeg razgovora i pod maskom svakog osmejka. Sve u njoj govori i ponavlja uvek to isto. Umreti, umreti. Ali se ne umire, nego se živi sa tom nepodnošljivom mišlju u sebi. Olakšanje je došlo onu otkud se najmanje smela nadati. Negde oko božićnog raspusta njena skrivena muka došla je do vrhunca. Takve misli i takva pitanja bez odgovora truju čoveka i ruše gore nego bolest. Svi su primetili na njoj zle promene i svi su se zabrinuli zbog nje i savjetovali je da se leči. I rodbina, i njen upravitelj, vedar čovek sa mnogo dece i drugarice. Srećan slučaj je hteo da se upravo tada došla one probe za zabavu i da je, posle više meseci, prvi put ponovo progovorila s glasinčaninom. Dokle, on je izbjegavao svaki susret i razgovor sa njom. Ali ona toplina koja obično vlada kod tih naivnih, ali iskrenih pozorišnih i muzičkih priredaba u malim mestima, zatim svetle i hladne noći po kojima su se vraćali kućama, sve je to učinilo da se i ovo dvoje mladih i zavađenih ljudi približilo jedno drugom. Nju je gonela na to njena potreba da olakša svoju muku, a njega njegova ljubav koja, kad je ovako iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja. Prve reči bile su naravno hladne, prkosne, dvosmislene, a prvi razgovori duga, izazna objašnjavanja. Pa i to je devojci donosilo olakšanje. Prvi put je sada mogla da razgovara sa živim čovekom o svojoj unutarnjoj stidnoj bedi, a da ne mora da je prizna da u najstidnije i najbolnije pojedinosti. Glasinčan je govorio o tome dugo i živo, ali obazrivo i toplo, štedeći njen ponos. Ni o Stikoviću se nije izražavao oštrije nego što je bilo neminovno. Njegovo objašnjenje bilo je onako kako smo ga čuli one noći na kapiji. Kratko, sigurno i nepoštedno. Stiković je rođeni egoista i čudovište, čovjek koji ne može da voli nikoga i koji će, dok je živ, sam mučen i nezadovoljan, mučiti sve one koji se prevare i približe mu se. O svojoj ljubavi glasinčani nije mnogo govorio, ali ona je izbijala iz svake reči, svakog pogleda i pokreta. Devojka ga je slušala ponajviše ćuteći. Sve joj je godilo u tim razgovorima. Posle svakog takvog razgovora osjećala je kako se vedri i smiruje u njoj. Prvi put posle toliko meseci ona je imala časove odmora od svoje unutarnje bure i prvi put je uspevala da ne gleda na sebe kao na nedostojno stvorenje. Jer mladićeve reči, pune ljubavi i poštovanja, pokazivale su da joj nije nepovratno izgubljena i da je njen očaj samo jedna varka kao što je varka bio i njen letošnji ljubavni san. One su je odvraćale od onog mračnog sveta u kome je bila već počela da se gubi i vraćala je živoj ljudskoj stvarnosti u kojoj svemu ili gotovo svemu ima leka i pomoći. Razgovori su se produžili i posle svetosavske proslave. Prošla je zima, a za njom i proleće. Oni su se viđali svakodnevno. S vremenom devojka se pribrala, ojačala, ozdravila i preobrazila se, brzo i prirodno kako samo mladost može. Tako je došlo i ovo plodno i nemirno leto. Svet se već navikao na Zorku i Glasinčanina, smatra kao svoje ljude koji se gledaju. Istina, sad su joj duga pričanja Glasinčaninova, koja je pažljivo slušala i pila kao lek, bila manje zanimljiva. Namahova je osjećala kao teret tu potrebu za međusobnim poveravanjem i ispovedanjem. Sa strahom i iskrenim čuđenjem ona se pitala otkud ova bliskost između njih, ali onda bi se setila da je on zimos dušu spasio i savlađajući dosadu slušala bi ga kao dobar dužnik što god može pažljivije. U ovoj letnjoj noći on je držao svoju ruku na njenoj. To je bila krajnja granica njegove čedne smelosti. Kroz taj dodir toplo bogatstvo ove noći ulazilo je i u njega. U ovakvim trenucima potpuno mu je jasno koliko se blago krije u ovoj ženi, a u isto vrijeme osjeća kako se gorčina i nezadovoljstvo njegova života pretvaraju u plodne snage. Dovoljne da dvoje ljudi provedu i do najdaljeg cilja, samo ako ih ljubav poveže i podrži. Ispunjen tim osjećanjima, u ovoj tami on i nije onaj dnevni glasinčanin, mali činovnik velikog preduzeća u Višegradu, nego neki drugi čovjek, siguran i jak, koji upravlja svojim životom slobodno i dalekovidno, jer se čovjeku koga potpuno ispunjava prava, velika i nesebična ljubav, pa mam bila jednostrana, otvaraju vidici, ukazuju mogućnosti i putevi koji su tolikim veštim, ambicioznim i sebičnim ljudima nepoznati i zaovek zatvoreni on govori ženi pored sebe. Mislim da se ne varam. Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga jer tebe ne bih mogao prevariti. Dok jedni govore i buncaju, a drugi posluju i stiču, ja sve pratim i posmatram i sve bolje uviđam da ovdje nema života. Zadugo neće ovdje biti mira, ni reda, ni korisna rada. Ni Stikovići, ni Heraci neće ih stvoriti. Naprotiv, bit će sve gore. Treba bježati odavde kao od kuće koja se ruši. Ovi mnogobrojni izbunjeni zbunjeni spasioci koji se javljaju na svakom koraku najbolji su znak da idemo u susret katastrofi. Kad se ne može pomoći, treba se bar spasavati. Devojka je čutala. Ja ti nisam nikad o tome govorio, ali sam često i mnogo mislio i ponešto i radio. Ti znaš da je Bogdan Đurović, moj drug sa okolišta, već treću godinu u Americi. Još od lanske godine ja se sa njim dopisujem. Pokazivao sam ti njegovu fotografiju koju mi je poslao. On me zove sebi i obećava mi siguran posao i dobru zaradu. Znam da nije lako ni jednostavno to izvesti, ali mislim da nije nemoguće. Ja sam o svemu razmišljao i sve sračunao. Prodao bih ovo što imam na okolištima. Ako bi ti pristala, treba da se vjenčamo što prije i ne kazujući nikom ništa da otputujemo u Zagreb. Tamo ima kompanija koja otprema iseljenike u Ameriku. Tu bismo sačekali mjesec, dva da mi Bogdan pošalje afidavit. A za to vrijeme učili bismo engleski. Ako tu ne bismo uspjeli, zbog moje vojne obaveze, prešli bismo u Srbiju pa otuda krenuli. Sve bih uredio tako da za tebe bude što lakše. A tamo, u Americi, tamo bismo radili i ti i ja. Tamo ima naših škola na kojima treba učiteljice. I ja bih našao rada, jer tamo su svi poslovi svima otvoreni i pristupačni. Bili bismo slobodni i srećni. Sve bih to ja izveo, samo ako ti hoćeš, ako pristeš. Tu mladić zastade. Umjesto odgovora, ona položi obe ruke na njegove. On u tome osjeti izraz velike zahvalnosti. Ali njen odgovor nije bio ni da, ni ne. Zahvaljivala mu je na toliko i brizi i pažnji, na njegovoj beskrajnoj dobroti i u ime te iste dobrote tražila je svega mjesec dana vremena pre nego što mu da konačan odgovor, do završetka školske godine. Hvala ti, Nikola, hvala, ti si dobar. Šaputala je stišćući njegove ruke. Od dosta kapije dopiralo je do njih mladičko pevanje. To su višegradski momci, možda već i sarajevski djaci. Kroz petnaestak dana stići će i studenti sa univerziteta. Dokle ne bi ona mogla doneti nikakvu odluku. Boli je sve, a ponajviše dobrota ovog čoveka, ali u ovom trenutku ne bi mogla kazati da, pa da je seku na komade. Ničemu se ne da. Ali samo još jednom da vidi čoveka koji ne može da voli nikog. Još jednom, pa onda neka bude šta hoće. Nikola će čekati, to zna oni se digoše i držeći se za ruke stadoše strnim putem polagano da se spuštaju prema mostu sa koga je dopirala pesma. Na vidov dan priredila su srpska društva, kao svake godine, Teferić na mezolinu. Tu, na sastavcima dveju reka, Drine i Rzava, na zelenoj, visokoj obali pod gustim orasima, Podignute su šatre u kojima se krčmilo piće i pred kojima su okretana jagnjat na tihoj vatri. U hladovini su posedale porodice koje su iznele ručak na mezalijem. Ispod hladnika od svežeg granja svirala je već i gromka muzika. Na utabanoj čestini igra kolo još od pre podne. Igraju samo najmlađi i najdokoniji, oni koji su odmah posle službe pravo iz crkve krenuli na mezalin. Prvi opšti teferić počeće tek posle podne. Ali kolo je već živo i zagrejano. Lepše i življe nego što će biti docnije kad navali svet pa stanu da se hvataju i udate žene i nesmjereni udovci i najaka dece. I kad se sve pretvori u jednu veselu i dugačku, ali nepovezanu i neskladnu ljesu. Ovo kratko kolo u kom je više mladića nego devojaka razigrano je i leti kao bačena niska. Sve je oko njih u pokretu sve se talasa. Vazduh u ritmu svirke, guste krune drveća, beli letni oblaci, bistra voda dveju reka. Zemlja se kreće pod njima i oko njih, a oni samo nastoje da pokrete svoga tela prilagode tom opštem kretanju. Mladići su još sa druma trčali da se uhvate u kolo, a devojke bi se savlađivale i stajale jedno vreme, posmatrajući igru, kao da odbrojavaju taktovi i čekaju na neki tajni otkucaj u sebi, a onda bi odjednom uskakali u kolo, malo povijenih kolena i oborene glave, kao da se žudno bacaju u hladnu vodu. Moćna struja je prelazila iz letnje zemlje u razigrane noge i širila se kroz lanac vrelih ruku. Na tom lancu treslo se kolo kao jedno jedinstveno biće, zagrejano istom krvlju, nošeno istim ritmom. Mladici su igrali zabačene glave, bledi, nemirnih nozdrava, a devojke sa rumenim kolotovima krvi na licu, stidno oborenih očiju, od bojazni da pogledom ne odaju slast kojom ih ispunjava igra. U tom trenutku, kad je Teferić tek počinjao, pojavile su se na ivici mezalinske ravni žandarmi, crni i bleštavi od čoje i oružja na podnevnoj svetlosti. Bilo ih je više nego obično u jednoj patroli koja obilazi Vašari i Teferiće. Išli su pravo ka hladniku sa muzikom neskladno i jedan po jedan umokoše instrumenti. Kolo se pokoleba pa stade. Začuše se mladički glasovi negodovanja. Svi su se držali još za ruke. Neki su bili toliko poneseni i puni ritma, da su i dalje poigravali u mestu, čekajući da muzikanti produže svirku. Ali su svirači naglo ustajali i zavijali svoje trube i ćemaneta u mušemu. A žandarmi su išli dalje, ka šatrama i rasturenim porodicama u travi. Suda bi narednik izgovorio svoju reč, tihu i oštru, i njome, kao nekom čarobnom formulom, odmah gasio veselje, zaustavljao igru, prekidao razgovor. I kako bi se kome primakli, svaki je napuštao položaj u kome je dotada bio, ostavljao sve i gledao da što pre sakupi što je njegovo i ode. Posljednje se rasturi kolo mladića i devojaka. Njima se nije napuštala igra u zelenilu, i nikako im nije išlo u glavu da je zaista kraj veselju i zabavi. Ali pred bledim licem i zakrvavljenim pogledom žandarmerijskog narednika ustuknuše i najuporniji. Razočaran i još u nedolnici, svet se vraćao sa mezalina, belim, širokim drumom, i kako je dublje ulazio u varoš, sve je više nailazio na neodređen i uplašen šapat o atentatu koji je jutros izvršen u Sarajevu o ubistvu je Franca Ferdinanda i njegove žene, o progonima Srba koji se očekuju na sve strane. Pred konakom sretoše prve vezane ljude, među njima i mladog popa Milana. Žandarmi su ih vodili u zatvor. Tako se druga polovina toga letnjeg dana, koji je trebalo da bude svečan i veseo, pretvori u zabunu, ogorčene ili uplašeno iščekivanje. Na kapiji umjesto prazničnog raspoloženja i živahnosti dokonih ljudi, mrtva tišina. Tu je već postavljena straža. Vojnik u novoj opremi šeta sporo od sofe do onog mesta na kom gvozdeni kapa pokriva ulaz u miniran stup i neumorno ponavlja tih pet šest koraka i svaki put kad se okrene blesne mu bajonete na suncu kao signal. Već sutradan dan osvanuje na zidu ispod same ploče sa turskim natpisom beo službeni oglas štampan krupnim slovima i okružen jakom crnom prugom. U njemu se saopštava narodu vest o atentatu koji u Sarajevu izvršena na nasljednika i izražava negodovanje zbog tog zlog dela. Ali niko se od prolaznika ne zaustavlja i ne čita, nego svi prolaze pored oglasa i pored straže, oborene glave i što brže mogu. Od toga dana ostade straža na mostu ostade i ceo život kasave prekinut i zaustavljen jednim mahom kao ono kolo na mezalinu, kao ceo onaj junski letnji dan koji je trebalo da bude svečan i vesel. Sad su prolazili čudni dani, u nemom, napregnutom čitanju novina, sa šaptavanju, i strahovanju, u hapšenjima Srba i sumnjivih putnika, u ubrzanom pojačavanju vojnih mera na granici. Prolazile su letnje noći, ali bez pesme, bez mladićkih sedenja na kapi, bez šaputanja parova u tami. Po gradu se viđaju najviše vojnici. A kad u devet sati uveče trubači po barakama na Bikavcu i u velikoj kasarni kod mosta odsviraju tužnu melodiju austrijskog povečerja, opuste ulice gotovo potpuno. Rđeva vremena za one koji se vole i žele da se vide i neviđeni porazgovore. Svako predveče glasinčanin prođe ispred zorkene kuće. Ona je na otvorenom prozoru u visokom prizemlju. Tu porazgovaraju, ali kratko, jer on hita da pre potpunog mraka pređe most i vrati se na okolište. Tako je došao i večeras. Bled, sa šeširom u ruci, zamolio je devojku da iziđe na kapiju jer ima nešto da joj kaže posve tiho. Oklevajući, ona je sišla. Stojeći na avlijskom pragu, bila je iste visine sa mladićem koji je govorio uzbuđeno, jedva čujnim šapatom. Odlučili smo da bježimo, večeras, Vlado Marić sa još dvojicom. Mislim da je sve osigurano i da ćemo preći, ali ako to ne bi, ako bi se što desilo, Zorka. Mladićev šapat se prekide. U njenim raširenim očima video je strah i nepriliku. I sam je bio zbunjen, kao da se pokajao što je uopšte govorio i dolazio da se oprosti. Mislio sam da je bolje da ti kažem. Hvala. Ništa od naše... Ništa od Amerike. Ne, nije ništa. Da si ti pristala kad sam ti prije mjesec dana predlagao da odmah svršimo stvar, možda bismo sad bili daleko odavde. Ali možda je bolje da je tako bilo. Sad vidiš kako je. Ja moram sa drugovima. Rat je tu i nama je svima sada mjesto u Srbiji. Mora se Zorka, mora jer je dužnost. A ako iziđem živ iz ovoga i ako se oslobodimo, neće trebati možda ni ići u onu Ameriku preko mora, jer ćemo imati ovdje svoju Ameriku, zemlju u kojoj se mnogo i pošteno radi, a dobro i slobodno živi. U njoj će biti i za nas dvoje života, ako ti budeš htjela. Od tebe će zavisiti. Ja ću misliti na tebe, a ti ponekad... Tu mladić kome su nedostajale reči, Podiže naglo ruku i pređe brzo preko njene bogate smeđe kose. To je bila njegova najveća želja oduvek i sad mu je, kao osuđeniku, dozvoljeno da je ostvari. Devojka uplašeno a on ostade sa rukom u vazduhu. Kapija se zatvori nečujno i već idućeg trena pojavi se na prozoru Zorka. Bleda, raširenih očiju, grčevito prepletenih prsta. Mladić prođe ispod samog prozora, zabaci glavu i pokaza nasmejano lice, bezbrižno, gotovo lepo. Kao da se boji da vidi šta će dalje biti, devojka se povuče u sobu u kojoj je već bilo mračno. Tu sede na minder, obori glavu i zaplaka. Plakala je najpre tiho, pa sve jače, sa osjećanjem teške, opšte bezizlaznosti. I što je više plakala, sve je više nalazila razloga za plač, i sve je beznatnije izgledalo sve oko nje. Nikad izlaza ni rešenje. Nikad neće ona moći pravo i po zasluzi zavoliti ovog dobrog i čestitog Nikolu koji odlazi. Nikad neće doživjeti da onaj drugi, koji ne može da voli nikog, zavoli nju. Nikad se više neće vratiti lepi i veseli dani kakvi su još lane osvitali nad kasabot. Nikad niko od naših neće uspjeti da se spase iz ovog kruga mrkih bregova ni da vidi tu Ameriku, ni da ovdje ostvari zemlju u kojoj se, kako kažu, mnogo radi, ali se dobro i slobodno živi. Nikada. Sutra dan se pročulo da su Vlado Marić, Glasinčanin i još neki mladići prebegli u Srbiju. Svi ostali Srbi, sa porodicama i svim što imaju, ostali su u ovoj uzavreloj kotlini kao u klopci sa svakim danom osjetno se izgušnjavala nad kasabom atmosfera opasnosti i pretnje. A onda se, jednog od posljednjih dana mjeseca jula, prolomi tu na granici oluja, koja će se s vremenom proširiti na ceo svet i postati sudbinom tolikih zemalja i gradova, pa i ovoga mosta na Drini. U Kasabi je tek tada otpočela prava hajka na Srbe i sve što je sa njima u vezi ljudi se podelili na progonjene i na one koji gone. Ona gladna životinja koja živi u čoveku i ne sme da se pojavi dok se ne uklone prepreke dobrih običaja i zakona, sad je oslobođena. Znak je dat, prepreke su uklonjene. Kao što se često u ljudskoj povesnici dešava, prećutno su dopušteni nasilje i pljačka, pa i ubijanje, pod uslovom da se vrše u ime viših interesa, pod utvrđenim parolama nad ograničenim brojem ljudi, određenog imena i ubeđenja. Čovjek čista duha i otvorenih očiju, koji je tada živeo, mogao je da vidi kako se vrši to čudo i kako se cijelo jedno društvo preobražava u jednom danu. Za nekoliko trenutaka zbrisana je čaršija koja je počivala na vekovnoj tradiciji, u kojoj je uvek bilo i pritajene mržnje, i surevnjivosti, i verske nestrpljivosti, i osveštanih grubosti i svirepstva, ali i čojstva i merhameta i osjećanja za red i meru, osjećanja koje je sve te zle nagone i grube navike držalo u snošljivim granicama i, na kraju, mirilo ih i podvrgavalo opštim interesima zajedničkog života. Ljudi koji su 40 godina vodili reč u čarši, nestali su preko noći, kao da su svi odjednom pomrli zajedno sa navikama, shvatanjima i ustanovama koje su nam oličavali. Već sutra dan posle objave rata Srbiji počela je po varoši da krstari četa Šutskora. Ta četa, koja je naoružana na brzu ruku, trebalo da pomaže vlastima u gonjenju Srba, bila je sastavljena od cigana, pijanica i drugih besposličara, uglavnom ljudi koji su odavno u zavadi sa dobrim društvom i u sukobu sa zakonom. Neki husoko košar, ciganin bez časti i određenog zanimanja, kome je sramna bolest još u prvoj mladosti izela nos, predvodio je desetinu golača naoružanih starinskim puškama sistema u Erndl sa dugačkim bajonetima i vodio glavnu reč u čaršiji. Pred tom pretnjom gazda Pavle Ranković, kao predsjednik Srpske crkveno-školske opštine, otišao je sa još četvoricom uglednih opštinara do kotarskog predstavnika Sabljaka. To je bio pun i čovjek, čovek, potpuno ćelav, rodom iz Hrvatske, i odskora na ovom položaju u Višegradu. Sad je bio uzbuđen i neispavan. Očni kapci su mu pocrveneli, a usne beskrvne i sasušene. Na nogama imao čizme, a u rupici zelenog glovačkog kaputa neki znak u dve boje, crno i žuto. Primio ih je stojeći, a ne ponudiši ih da sednu. Gazda Pavle, žut u licu, a oči mu došle kao dve crne kose pruge, progovori muklim tuđim glasom. Gospodine predstojniče, vi vidite šta se radi i šta se sprema i vi znate da mi, višegradski građani, Srbi, nismo bili radi ovome. Ništa ja ne znam, gospodine, prekide ga odjednom jetkim glasom predstojnik. I ništa neću da znam. Sad ja imam drugih, važnijih poslova nego da slušam govore. To je sve što imam da vam kažem. Gospodine predstojniče, otpoče opet gazda Pavle, mirno, kao da svojim mirom želi da umiri i ovog jetkog i uzbuđenog čoveka. Mi smo došli da vam ponudimo svoje usluge i da vas uvjerimo. Ništa meni ne trebaju vaše usluge i ništa nemate da me uvjeravate. Vi ste u Sarajevu pokazali šta znate. Gospodine predstojniče, nastavljaju je gazda Pavle nepromenjenim glasom i sve upornije. Mi bismo željeli da u granicama zakona... Jeste, Sad se sjećate zakona. Na kakve se zakone vi usuđujete pozivati? Na državne zakone, gospodine predstavniče, koji važe za sve. Predstavnik se odjednom uozbilji i kao malo umiri. Gazda Pavle odmah iskoristi to zatišje kod uzbuđenog čoveka. Gospodine predstavniče, mi smo slobodni da vas upitamo, jesmo li mi sigurni sa porodicama za naš život i imetak i, ako nismo, šta nam valja činiti. Predstavnik tada raširi ruke, okrećući dlanove prema gazda Pavlu, sneže ramenima, zaklopi oči i grčevito steže blede, tanke usne. Gazda Pavlo je dobro poznavao taj karakteristični izraz, nemilosrdan, slep gluv nem, koji državna uprava uzima u važnim trenucima i odmah uvide da posle ovoga nema više koristi od razgovora. A predstojnik, pošto spusti ruke, otvori oči, ispravi glavu, reče nešto blaže. Vojna vlast će svakog uputiti šta treba činiti. Sad gazda Pavle raširi ruke, sklopi oči, sleže ramenima, za trenutak, i onda progovori nekim dubokim, izmenjenim glasom. Hvala vam, gospodine predstavniče. Ona četvorica opštinara se pokloniše kruto i nespretno i svi iziđoše kao osuđenici. Čaršija je puna zbunjenih pokreta i tihog dogovaranja. Na lihođenom dućanu sedi nekoliko uglednijih varaških Turaka. Nailbel Turković, Osmanaga Šabanović, Suljaga Mezilđić. Bledi i zabrinuti, sa onim teškim i ukočenim izrazom na licu koji se uvek javlja kod ljudi koji imaju šta da izgube, kad se nađu pred nenadanim događajima i krupnim promenama i njih su pozvale vlasti da se stave na čelo Šutskora. A sad su se, kao slučajno, sastali ovdje da se na neupadljiv način dogovore šta da rade. Jedni su zato da se ide, a drugi su za uzdržljivost. Ali hođa, uzbuđen, sa rumenom na licu i starim sjajem u očima, odbija odlučno svaku pomisao ma kakvu mučešću u Šutskoru. On se naročito okomio na Nailbega, koji je zato da se primi oružje, i da se umjesto cigana oni kao ugledni ljudi stave na čelo muslimanskih dobrovoljačkih odreda. Ja živ u te poslove neću, a da imaš pameti ne bi ni ti. Zar ti ne vidiš da se vlasi preko nas biju i da će se na kraju sve o našu glavu obiti? I sa istom onom rečitošću sa kojom je nekad na kapiji pobijao Osman Efendiju Karamanliju, on dokazuje da za tursko uho nema dobra ni na jednoj strani i da svako njihovo mešanje može biti samo štetno. Odavno već nas niko ni šta ne pita i ni u što ne računa. Ušao je Švabo u Bosnu, a ni sultan ni Česar ne upita nas, je li Izun, Begovi i Turska gospoda. Pa se diguše Srbija i Crna Gora, do jučerašnja raja, i uzeše pola Turske caravine, a nas niko i ne pogleda. I sada, udari Česar na Srbiju, a nas opet niko ništa ne pita, nego nam daju neke puške i banevreke, da budemo švabi hajkači i da mu nagonimo Srbijance, kako ne bi on morao tur derati po Šarganu. Pa zar tebi, Bolan, ne dolazi u pamet ovo? Kad nas za tolike krupne stvari, kroz tolike godine, ni zašto ne upitaše, otkud sad dola milost od koje rebra pucaju? A ja ti kažem da su ovo krupni računi, i najbolje će biti onome ko se u njih ne umiješa više nego što mora. Ovdje je na granici počelo da se para, ali ko zna dokle će otići. Ima neko iz ove Srbije, drugčije ne može biti. Samo u tebe, tamo u nezukama, brdo pred penđerom, pa ti dalje od onog kamenjka i ne vidiš. Nego batali ti to što si počeo. Niti idi u šutskore, niti nagovaraj druge. Bolje ti je da mu uzeš ono desetak metova što ti ostalo, i dok još daju ponešto. Svi čute, nepomični i ozbiljni. Čuti i Najlbeg. Očigledno uvređen, iako to krije, i bled kao mrtvac pretura neku odluku u glavi. Osim Najlbega, Alihođe ih je sve pokolebao i rashladio. Puše i nemo gledaju kako preko mosta mili neprekidna povorka vojnih kola i natovarenih konja. A zatim se jedan po jedan digoše i oprostiše. Posljednji je bio Nailbeg. Na njegov mrki pozdrav, ali hođe mu još jednom pogleda u oči i reče gotovo tužno. Ja vidim da si ti naumio da ideš. I tebi se gine. Strah te da te ne preteknu cigani. Ali zapamti da su stari ljudi davno rekli. Nije vrijeme došlo da ginemo, nego da se vidi ko je kakav. I ovo su takva vremena. Pijac koji deli hođin dućan od mosta, zakrčen je kolima, konjima, vojnicima svih rodova i oružja, rezervistima koji odlaze da se prijave. S vremena na vreme provedu žandarmi grupu vezanih seljaka ili građana Srba. Vazduh je pun prašine. Svi govore glasnije i kreću se brže nego što zahteva ono što kažu ili što rade. Lica su znojna i zajapurena, čuju se psovke na svim jezicima. Oči sjaju od alkohola, nespavanja i onog mučnog nemira koji uvek vlada u blizini opasnosti i krvavih događaja. Nasred pijaca, upravo prema mostu, mađarski rezervisti u novim uniformama tešu neke grede. Užurbano kucaju čekići i struže testera. Pijacom ide šapat. To se podižu vešala. Oko njih se kupe deca. Ali hođa gleda sa svog čepenka kako uspraviše prvo dve grede, a zatim kako se ispe jedan brkat rezervist i veze ih trećom, vodoravno, po vrhu. Svetina navalila kao da se halva deli i napravila živ krug oko vešala. Ponajviše vojnici, ali izmešani sa turskom seoskom sirotinjom i varaškim ciganima. U neko doba načini se put i odnekud donesoše sto sa dve stolice za oficira i njegovog pisara, a zatim šutskori dovedoše prvo dvojicu seljaka, a zatim jednog građanina. Seljaci su bili seoski kmetovi iz graničnih sela, Pozderčiće i Kamenice, a građanin neki Vajo, Ličanin, koji je davno došao u Kasabu kao preduzimač i tu se oženio. Sva trojica su bili vezani, unezvereni i prašni. Vojnik do bošar stade da bije snažno u svoj bubanj. U opštoj vrevi i nemiru glas bubnja je dolazio kao grmljavina iz daleka. Nastade tišina u onom krugu vešala. Oficir jedan rezervni poručnik, Mađar, čitao je oštrim glasom smrtne presude na Nemačkom, a za njim je prevodio jedan narednik. Sva trojica su bili od prekog suda osuđeni na smrt, jer su svedoci pod zakletom izjavili da su ih vidjeli kako u noći daju svetlosne signale prema srpskoj granici. Vešanje treba da se izvrši javno, na pijacu, pored mosta. Seljaci su čutali, trepćući kao u neprilici a onaj Vajo Ličanin brisao je znoj sa lice i mekim, tužnim glasom uveravao da je nevin i velikim kao izludelim očima tražio oko sebe kome bi još to mogao da kaže. Trebalo je da se pristupi izošenju presude, kad se kroz onaj krug sakupljenog sveta probijedan jedan vojnik, riđ, malen, sa nogama raskrećenim kao slovo X. To je bio Gustav, nekadašnji cal kelner u Lotokinom hotelu, a sada kafeđija u Donjoj Čaršiji. Bio je u novoj uniformi, sa kaplarskim činom, crvenu licu i zakrvavljenih očiju, još više nego obično. Nastalo je objašnjavanje. Onaj narednik je nastojao da ga udalji, ali se ratoborni kafeđija nije dao. Ja sam ovdje 15 godina obaveštajni organ, poverljiva ličnost najviših vojnih krugova, vikao je nemački, pijanim glasom. Meni je još preklane u Beču obećano da ću moći svojim rukama obesiti dva Srbina kad tome dođe vreme. Vi ne znate s kim imate posla. Ja sam stekao pravo na to. I vi sad mene. U svetini nastade Romori šapat. Narednik je stajao u neprilici. Gustav je bio sve nasrtljiviji i tražio je po svaku cenu da se dvojica osuđenih prepuste njemu da ih on svojom rukom obesi. Tada se diže onaj poručnik, mršavi mrk čovek, gospodskog izgleda, očajan kao da je i sam osuđenik, bez kapi krvi u licu. Ako je i pijan, Gustav uze stav mirno, ali su mu tanki riđi brkovi poigravali i oči šarale čas levo, čas desno. Oficir priđe sasvim blizu, unese se u to crveno lice kao da će ga pljunuti. Ako se iz tih stopa ne izgubiš, naredit ću da te vezana odvedu u zatvor. A sutra ćeš se javiti na raport. Jesi li razumeo? A sad odstupi. Marš. Porušnik je govorio nemački sa mađarskim naglaskom posve tiho ali tako oštro i ogorčeno da se pijani kafeđija odjednom smanji i izgubi u svetini, ponavljajući neprestano vojnički pozdrav i mucajući nerazumljive reči i izvinjavanja. Tek tada se opšta pažnja svrati ponovo na osuđenike. Dvojica selskih domaćina imali su potpuno isto držanje. Treptali su i mrštili se od sunčane jare i od zapare koja udara iz onog sabijenog sveta, kao da je to sve što ih muči a Vaja je slabim i plačevnim glasom uveravao da je nevin. Da ga je njegov konkurent uzeo na dušu, a da on niti je služio vojsku, niti je ikad u životu čuo da se sa svetlošću mogu davati signali. Znao je ponešto nemački i očajno nizao reč po reč, trudeći se da nađe neki ubedljiv izraz kojim bi zaustavio ovu izludelu maticu koja ga je ponela od juče i koja preti da ga ni kriva ni dužna odnese sa sveta. Gospodine porošniče, Gospodine poročniče, za Boga, nevin sam čovek. Mnogo dece, nevin, laž, sve laž. Biro je reči vajo kao da traži koja je prava i spasonosna. Vojnici su već prišli prvom seljaku. On skide brzo šubaru, okrenu se prema Mejdenu na kome je crkva i dva put se živo prekrsti. Pogledom oficirim naredi da svrše prvo svajom. Tad očajni vičanin, videći da je red na njega, potiže ruke ka nebu i stade da preklinje i viče iz glasa. Ne, ne, ne za Boga, gospodine poručniče, vi znate, sve je laž, Bože, laž. Vikao je Vajo, a vojnici su ga već hvatali za noge i oko pasa i dizali na drveno postolje pod konopcem. Bez daha, svet je pratio sve to kao neku igru između nesrećnog preduzimača i poručnika, drsteći od ljubopitstva ko će dobiti, a ko izgubiti. Ali Hođa, koji je dotle slušao nerazumljive glasove i nije ni slutio šta se dešava u onom krugu sabijene svetine, ugleda odjednom lajno izbezumljeno lice iznad svih glava i odmah skoči i stade da zatvara dućan, iako je postojala izrična naredba vojne vlasti da sve radnje moraju da budu otvorene. U Kasabu su stizale sve nove trupe i za njima municija, hrana i oprema, i to ne samo prugom, koja je bila pretrpana, nego i starim kolskim putem preko rogatice. Danju i noću su preko mosta prelazila kola i konji, i prvo što bi ih sretalo na ulasku sa mosta i u varoš bila su tri obešena čoveka na pijaci. I kako se čelo kolone obično zaglavljivalo u prepunim ulicama, to je svaka kolona morala da odstoji tu, na mostu ili na pijacu, pored vešala, dok tamo napred ne oduši. Prašni, zajapureni, promukli od vike i besa. Narednici su na konjima prolazili između kola i natovarenih konja, davali očajne znakove rukom, psovali na svim jezicima Austrougarske monarhije sve svetinje svih priznatih konfesija. Četvrtog ili petog dana u rano jutro, kad je most opet tako bio pretrpan komorom koja je sporo oticala kroz tesnu čaršiju, začu se oštari neobičan fijuk iznad kasabe. I nasred mosta, pored same kapije, udari granata u kamenu ogradu. Parčad železa i kamenja zasu konje i ljude, nastade gužva, propinjanje konja i opšte bežanje. Jedni su bežali napred, u čaršiju, a drugi natrag, drumom kojim su došli. Odmah padaše još tri granate, dve u vodu, a jedna opet na most, među sabijene ljude i konje. Za tre noka most ostade prazan. Na čistini koja je nastala vidjela su se, kao mrke pege, preturena kola, mrtvi konji i ljudi. Sa Butkovih stijena javi se i austrijska poljska artiljerija i stade da traži tu srpsku brdsku bateriju koja je sada gađala šrapnelom rasturenu komoru sa obe strane mosta. Od toga dana ta brdska baterija sa panosa gađala je stalno most i kasarnu pored njega. Posle nekoliko dana, opet jednog jutra, začu se sa istoka nov zvuk, negde od goleša. Glas topa je bio udaljeniji, ali dublji a ispaljene granate gudile su teže nad kasabom. To su bile haubice, u svemu dve. Prvi meci padoše u drinu, zatim na prazan prostor pred mostom, gdje oštetiše okolne kuće. Lotikin hotel i oficirsku kasinu, a onda stadoše u pravilnim razmacima da gađaju sigurnije i to samo most i kasarnu. Već posle jednog sata kasarna je gorela. Vojnike, koji su pokušali da gase, Tukla je brdska baterija sa sa šrapnelom. Najposle prepustiše u njenoj sudbini. Na vrelom danu gorelo je sve što je drveno, a u dogorele ruševine padale su s vremena na vreme granate i rušile ponutricu zgrade. Tako i po drugi put porušen kameniti han i od njega ponovo načinjena gomila kamenja. Dve haubice sa goleša gađale su posle toga jednovremeno i stalno most, i to najviše srednji stup. Granate su padale čas u reku, levo i desno od mosta, čas se rasprskavale o masivne kamene stubove, a čas opet udarale u most sam, ali nijedna nije pogodila železni poklopac nad otvorom koji vodi unutrašnjost srednjeg stuba, u kome se nalazi eksploziv za miniranje mosta. Od celog tog desetodnevnog bombardovanja nije ni inače na mostu nastala nikakva veća šteta. Granate su udarale o glatke stubove i oble svodove, odskakale od njih i eksplodirale u vazduhu, ne ostavljajući na kamenim zidovima drugog traga do lakih, belih, jedva primetnih ogrebotina. A parča od šrapnela odbijela su se od glatkih čvrstih zidova kao zrna grada. Jedino su granate koje su pokazale sam kolovoz na mostu ostavljale u nabijenom šljunku plitke rupe i razrivena mesta, ali to se nije moglo ni primetiti dok se ne stupi na sam most. Tako je u celoj toj novoj oluji koja se sručila na kasabu i pokretala iz korena i preturala drevne navike, žive ljude i mrtve stvari, most stajao i dalje beo, tvrd i neranljiv, kakav je bio uvek. Zbog stalnog bombardovanja obustavljen je po danu svaki veći saobraćaj preko mosta. Civili prelaze slobodno, pa i vojnici pretrčavaju pojedinačno, ali čim krene malo veća grupa, sa panosa je zaspu šrapnelom. Posle nekoliko dana stvorila se izvjesna pravilnost. Svet je uočio kad je paljba življa, kad je slabija, a kad se potpuno obustavlja, i prema tome se kreće i svršava najnužnije poslove, ukoliko ga austrijske patrole u tome ne sprečavaju. Brska baterija sa panosa puca samo danju, ali haubice iza goleša javljaju se i noću i pokušavaju da ometaju premeštanje trupa i prenos komore sa jedne i sa druge strane mosta. Građani čije su kuće u središtu varoši, u blizini mosta i druma, prešli su sa porodicama na Mejden ili u druge zaklonjene i udaljene mahale, kod rođaka ili poznanika, da bi se sklonili od bombardovanja. To bežanje sa decom i najnužnijim stvarima podsjeća na one teške noći kad bi na kasabu naišao veliki povodanj. Samo što ovoga puta ljudi raznih vera nisu pomešani ni vezani osjećanjem solidarnosti i zajedničke nesreće i ne sede zajedno, tražeći u razgovoru pomoći i olakšanja, kao nekad. Turci su po turskim kućama, a Srbi, kao okruženi, po srpskim. Ali i tako rastavljeni i podeljeni, oni žive manje više jednako. Zbijeni po tuđim kućama, ne znajući šta da rade sa dugim vremenom i sa svojim brižnim i zbunjenim mislima, dokoni i praznoruki kao pogorelci, u strahu za život, u neizvesnosti za imanje, mučeni suprotnim nadama i željama koje, naravno, jedni i drugi kriju. Kao nekad za vrijeme velikih poplava, i kod jednih i kod drugih stariji ljudi nastoje da razvedre sve oko sebe šalama i pričama, usiljenim mirom i veštačkom vedrinom. Ali izgleda da za ovu vrstu nesreće ne pomažu stare šale ni za da su sve nekadašnje priče izbledele i sve pošalice izgubile ukus i smisao, a mučno i sporo se stvaraju nove. Noću se svi pretvaraju da spavaju, iako u stvari ne može niko oka da stisne. Govore šapatom, iako ni sami ne znaju čemu taj oprez, kad i onako svakog časa grune top, čas srpski, čas austrijski. Ušao u svet strah od davanja znaka neprijatelju, iako niko ne zna ni kako se ti znakovi daju, ni šta to zapravo znači. Ali strah je toliki da nigde niko ne smeni šivicu da zapali. Vatra se i ne loži. Muškarci, kad hoće da puše, zatvaraju se u zagušljive sobičke bez prozora ili se pokrivaju organom po glavi i tako puše. Omorina pritište i davi. Svi se kupaju u znoju, ali su vrata zaključana i svi prozori zatvoreni i zastrti. Kasaba liči na nesrećnika koji pred udarcima, od kojih ne može da se odbrani, prekrije oči rukama i tako čeka. Sve kuće izgledaju kao da su mrtvim kocem zatvorene, jer ko hoće da ostane živ, mora da se pravi mrtav, pa ni to uvek ne pomaže. U muslimanskim kućama je nešto življe i slobodnije. Tu ima mnogo starih ratničkih nagona, ali probuđenih u nevreme, zbunjenih i obezglavljenih, u ovom dvoboju u kome se iznad njihovih glava nadbijaju dve artiljerije, obe hrišćanske. Ali ima brige, velike i skrivene, ima nesreća bez izlaza i vidljivog rešenja. U Alihožinoj kući ispod grada pravi mekteb. Na toliku njegovu decu došlo je još i devetora dece Mujage Mutapčića. Od toga samo troje odrasle, a sva ostala sitna i nejaka, sve jedno drugom do uha. Da ne bi morali da ih čuvaju i svaki čas dozivaju po avliji, zatvarali su ih, zajedno sa Alihođenom decom, u hladoviti i široke alvat, i tu se njihove majke i starije sestre nose sa njima u opštoj i neprestanoj vrevi i pisci. Ovaj Mujaga Mutapčić, zvani Užičanin, doseljanik je u Kasabi. Malo niže vidjet ćemo zašto i kako. To je visok čovjek, 50. godina, potpuno sed, orlovskog nosa i lica izvrazdanog vorama, duboka glasa, oštrih, vojničkih pokreta. Izgleda stariji od Alihođe, iako je deseta godina mlađi od njega. Sedi sa Alihođom u kući, puši bez prestanka, redko i malo govori, zanese mislima, čija se težina ogleda na licu i u svakom pokretu. Ne drži ga mesto. Malo, malo pa se digne, izađe pred kuću i iz bašte posmatra bregove oko kasabe s jedne i s druge strane reke. Stoji tako uzdignute glave i gleda ispitivački kao da se radi o nevremenu. Ali hođa, koji ga nikako ne ostavlja sama, nastajeći neprestano da ga razgovori i umiri, izlazi za njim. Tu u bašti, malo strmoj, ali lepoj i velikoj, vlada mir i zrelost letnjih dana. Luk je već oboren i povaljan. Suncu kreti u punoj snazi, oko njihovih crnih i teških glava zuje pčele i bumbari. Po krajevima sitno cveće koje već počinje da semeni. Sa tog uzvišenog mesta vidi se dole razasuta kasaba na peskovitom ušću, postavljena kao u procep između dve reke, Drine i Rzava, i venac brda nejednake visine i raznog oblika. U nizini oko kasabe i po strnim stranama brežuljaka izmenjuju se krpe i pojasevi zrelog ječma sa površinama zelenih kukuruza. Blešte, bele kuće i crne se šume koje pokrivaju visove. Umerena topolska paljba sa jedne i sa druge strane čini se odavde svečana i bezazlena. Toliko je prostranstvo zemlje i neba nad njom u vedrini letnjeg dana koji tek počinje da raste. Tu se i brižno mujagi i razvezuje jezik. On odgovara Ali Hođi na njegove dobre reči i priča mu svoju sudbinu. Nešto je Hođa ne bi znao, nego što ovdje na suncu mora nekako da razdreši i olakša taj uzao koji ga steže i guši pod grlom. I što se ta sudbina rešava upravo tu i sada. U svakom pojedinom od ovih trenutaka letnjeg dana, pri svakom pucnju topa sa jedne ili sa druge strane. Nije mu bilo punih pet godina kad su Turci morali da napuste gradove po Srbiji. Osmanlije su otišli u Tursku, ali njegov otac, Suljaga Mutapčić, još mlad čovek, ali već ugledan jedan od prvih užičkih Turaka, rešio je da pređe u Bosnu, odakle su bili starinom. Natrpao je decu u krošnje i sa ono novca što se u tim prilikama moglo izvući iz zemlje i kuća, napustio za ove kužice. Sa onih nekoliko stotina užičkih muhađira, prešao je u Bosnu, gdje je bila još turska vlast, i nastanio se s porodicom u ovoj kasabi, gdje je odranije živjela jedna grana Mutabžića Užičana. Ovdje je proveo deseta godina i upravo je bio počeo da osigurava svoje mjesto u čaši, kad je došla austrijska okupacija. Oštar i nepomirljiv čovjek, on je smatrao da nije vredilo bežati od jedne hrišćanske vlasti da bi se živjelo po drugom. Godinu dana posle dolaska Austrijanaca, on je opet sa cijelom porodicom napustio Bosnu, zajedno sa još nekoliko porodica koje nisu htjele da vek provode u zemlji gdje zvono kuca i preselio se u Novu Varoš, u Sanđaku. Ovaj mujaga je tada bio momče od nešto više od 15 godina. Tu se suljaga Mutabčić zatrgovčio, tu su mu se izrodila i ostala deca. Ali nikad nije mogao da preboli ono što je ostavio u Užicu, ni da se prilagodi novim ljudima i drugačijem životu u Sanđaku. To je i bio razlog njegove prerane smrti. Kćeri, sve lepe i na dobru glasu, dobro su se poudale. Sinovi su prihvatili i raširili ono malo očevine. I upravo kad su se poženili i stali da dublje puštaju koren u novoj sredini, došao je Balkanski rat 1912. godine. U otporu koji je turska vojska oko Nove i dala srpskoj i crnogorskoj vojsci, učestvovao je i Mujaga. Otpor je bio kratak i ne može se kazati ni da je bio slab, ni bezuspešan sam po sebi, pa ipak, kao nekim čudom, kao da se sva sudbina rata i tolikih hiljada živih ljudi rešava ne tu, negde daleko, nezavisno od svakog otpora, jačeg ili slabijeg, turska vojska je ispraznila Sanđak. mogući sačekati protivnika od koga je kao dete bežao iz Užica i kome se i sada bez uspeha odupro, a nemajući kuda na drugu stranu, da se rešio da beži natrag u Bosnu, pod onu istu vlast otkud mu je otac pobegao. I tako je po treći put izbjeglica prešao sa celom porodicom u ovu kasabu u kojoj je proveo detinjstvo. Sa nešto gotovine i uz pomoć višegradskih turaka, među kojima je imao i rođaka, on je za ove dve godine nastojao da stvori neki posao. Ali stvar nije bila laka, jer su, kao što smo vidjeli, vremena bila oskudna i nesigurna i zarada teška i za one koji su odavno zakopitali. Uglavnom je, čekajući bolja i mirnija vremena, žive od gotovine. I sad, evo, posle dve godine toga teškog izbjegličkog života u Kasabi, naišla je ova oluja u kojoj on više ne može i ne ume ništa. Jedino što mu ostaje to je da, zabrinut, prati njen tok i strepi od njenog ishoda i završetka. O tome razgovaraju sad njih dvojica. Tiho, isprekidano i bez veze, kao što se govori o stvarima koje su i suviše dobro poznate i koje se mogu razmatrati s kraja, s početka ili sma koje tačke u sredini. Ali Alihođa, koji neobično voli i ceni mujagu, nastoji da nađe neku reč koja teši ili umiruje. Nešto veruje da može išta pomoći, nego što ima potrebu i osjeća dužnost da na neki način uzme učešće u zloj sudbini ovog čestitog, nesrećnog čoveka i istinskog muslimana. Muja ga sedi i puši. Prava slika čoveka koga je sudbina suviše opteretila. Po čelu i slepočnicama izbijaju mu krupne graške znoja. Stoje neko vreme dok ne porastu i otežaju, a onda blesnu na suncu i krenu kao mlazni znaborano lice. Ali Muja ga ih ne osjeća i ne briše. Zamućenim očima gleda u travu pred sobom i zanesen osluškuje ono što se dešava u njemu, i što je jače i glasnije od svake utešne reči od najživlje kanonade. S vremena na vreme samo odmahne lako rukom i progovori po koju reč, koja je mnogo više deo unutrašnjeg razgovora nego neki odgovor na ono što mu se govori ili što se dešava oko njega. Ovo je došlo moj Alihođa da se nema kud. Bog jedini vidi da smo i otac mi rahmetli i ja sve činili da ostanemo u čistoj vjeri i u pravom turčijatu. Džed mi je ostavio kosti u užicu. Danas mu Belčim nema traga od mezara. Oca sam ukopao u Novoj Varoši i ne znam da do danas i njegov mezar nije vlaška stoka pogazila. Mislio sam da ću bar ja umrijeti ovdje, gdje još Ezan uči, ali evo sve mi se čini da je pisano da nam se sjeme zatre i nikome za grob ne zna. Božja volja, zar tako hoće štali? Samo vidim da se više nema kud došlo ono vrijeme o kome se kaže da prava vjera neće imati puta ni izlika do jednog, da svisne. Jer kud sam pristao? Da dođem sa Nailbegom i sa šuckorima i da poginem sa šlapskom puškom u ruci, osramoćen i ovog i onog svijeta, ili da sjedim ovako i čekam da Srbija zastupi i ovdje i da dočekam ono od čega smo 50 godina bježali po muđahirluku iz mjesta u mjesto. Ali hođa zausti da mu kaže nešto što ohrabruje i otvara malo nade, ali ga prekide salva austrijske baterije sa butkovih snijena, na koju odmah stadoše da odgovaraju topovi sa panosa. Javiše se i oni iza goleša. Preturali su tačno iznad njihovih glava, i to dosta nisko, tako da su im nad glavom neprestano tkale u oba pravca granate raznih kalibara sa onim turobnim zvukom koji podiže utrobu u čoveku naviše i steže krvne sudove do bola ali hođa se diže i predloži da se bara sklone pod strehu, a moja ga pozje za njim kao mesečar. U srpskim kućama koje su sabijene oko crkve na Mejdanu, naprotiv, nema ni žalbi na prošlost, ni bojazni od budućnosti. Samo strah i tegoba sadašnjice. Tu vlada neko naročito, nemo za prepašćenje koje uvek ostaje kod ljudi iza prvih udaraca velikog terora, hapšenja i ubijanja, bez reda i suda ali ispod tog zapropašćenja sve je isto, kako je bilo ranije i oduvek. Isto pritajeno slukćenje kao nekad previše od sto godina, kad su na panosu gorele ustaničke vatre, ista nada, isti oprez i ista rešenost da se sve podnese, ako drugačije ne može da bude, i ista vera u dobar kraj, tamo negde na kraju svih krajeva. Unuci i pravnuci onih koji su sa tog brega, isto ovako zatvoreni po kućama, brižni i zaprepašćeni, ali potreseni do dna duše, naprezali sluh ne bili čuli slabu jeku Karađorđeva topa gore od Veletova. Slušaju sada kako im u toploj tami iznad glave tutnje i grne teška haobična zrna, nagađaju po zvuku koja su srpska, a koja švapska, tepaju ili ih kunu, izdevaju im imena i nadimke. Sve to dok zrna lete visoko i gađaju po okolini, ali kad se paljba spusti do mosta i varoši, oni zamuknu odjednom, preseče im se reč, jer im izgleda i zakleli bi se da u onoj potpunoj tišini, kod tolikog prostora, i jedna i druga strana gađa samo njih i kuću u kojoj su. A tek pošto se raziđe jeka od bliske eksplozije, oni progovaraju promenjenim glasom i uveravaju jedan drugog da je ta granata pala posve blizu i da je od neke naročito pogane vrste, mimo sve ostale granate. U listića kući, koja je odnah iznad parohove, veća i lepša od nje, a sklonjena i zaštićena od topovske vatre sa obe strane strmim šljivicima, sklonilo se najviše našeg sveta iz čašije. Malo ima ljudi, ali dosta žena kojima su muževi pohapšeni ili odvedeni kao taoci, a one se savile ovde, sa decom. Kuća je prostrana i bogata. U njoj živi samo gazda Mihajlo Ristić sa ženom i sa snahom, udovicom koja nije htjela da se pravuda ni vrati kući kad je obudovila, nego je ostala tu da podiže decu pored ovo dvoje starih ljudi. Njen najstariji sin prebjegao je pre dve godine u Srbiju i poginuo kao dobrovoljac na bregalnici. Bilo mu je 18 godina. Stari gazda Mihajlo, njegova baba i snaha, služe ove neobične goste kao na slavi. Naročito je starac neumoran. Gologlav je, što je neobično, jer on inače nikad ne skida svoj crveni fes. Gusta seda kosa pada mu oko ušio i na čelo, a srebrni jaki brkovi, pri dnu žuti od uvana, okružuju usta kao stalan smejak. Čim primeti da je neko uplašen ili rastužen više od ostalih, on mu prilazi, razgovara ga i nudi rakijom, kafom i duvanom. Ne mogu, kum Mihajlo, hvala ti ko ocu, ne mogu, ev, ovde me steglo. Brani se jedna još mlada žena pokazujući svoje oblo i belo grlo. Ona je žena Petra gatala sa okolišta. Petar je neki dan otišao u Sarajevo po trgovini. Tu ga je zatekao rat i od tada žena od njega nema glasa. Vojska ih je istjerala iz kuće i sad se ona sklonila sa decom ovdje kod gazda Mihajla, s kojim je po muželjevoj porodici veže kumstvo od starina. Utučena je od brige za mužem i napuštenom kućom krši ruke i na izmence jeca i uzdiše. Gazda Mihajlo je ne pušta soka i stalno je oko nje. Jutro se saznalo da je Petar na povratku iz Sarajeva u vozu uzet za taoca, da je odveden u vardište i tu, prilikom jedne pogrešne uzbune, omaškom strelja. To još krivo od nje, a gazda Mihajlo se stara da joj to ne bi kogod naglo i neobazrivo saopštio. Žena se svaki čas diže Hoće da iziđe u avliju i pogleda na okolišta, ali je gazda Mihajlo zaustavlja i zagovara na sve moguće načine, jer on dobro zna da Gatalovića kuće na okolištima već gore i hoće ovu nesrećnu ženu da poštedi bar od toga prizora. Šali se i smeška i nudi je neumorno. Dede kuma stanojka, dede jagnje moje. Jednu čašicu samo. Ovo je melem i razbibriga, a ne rakija. I žena pokorno ispije. Gazda Mihajlo nudi redom i svojom neodoljivom i neumornom srdačnošću primorava svakog da se okrepi. Zatim se opet vraća ženi Petra Gatala. Njoj se zaista razvezao onaj bolni u grlu. Sad je mirnija. Samo zamišljeno gleda preda se. Ali je gazda Mihajlo ne napušta, nego joj priča kao detetu kako će i ovo proći i njen Petar se vratiti iz Sarajeva, zdravi, živ i kako će opet svi ući u svoju kuću na okolištima. Znam ja Petra, na krštenju sam mu bio. O tom krštenju se dugo pričala, a ja ko danas pamtim. Bio sam momak za ženitbu. Kad sam sa pokojnim ocem, koji je kumovao gazda Jankovoj djeci, išao na okolište da krstim ovog istog tvoga Petra. I on priča tu priču o krštenju Petra Gatala, koju svi znaju, ali koja im u ovim neobičnim noćnim časovima dolazi kao nova. Ljudi i žene prilaze bliže, Slušaju i slušajući zaboravljaju opasnost i ne obraćaju pažnju na topovsku jeku, a gazda Mihajlo priča. U dobra i mirna vremena, kad je čuveni pop Nikola bio paroh u Kasabi, nađe se gazda Janku Gatalu sa okolišta sin, posle toliko godina braka i čitavog niza ženske dece. Prve iduće nedelje ponesu dete da krste i pored radosnog oca i kuma pođu još neki rođaci i komšije. Još idući niz okolišta zastajali su često i iz velike kumove ploske natezali ljutu rakiju. A kad su, prelazilići most, stigli na kapiju, sednu tu da se malo odmore i još jednom potegnu. Bio je hladan dan i kasna jesen. Na kapiji nije više bilo kafeđije, niti su varoški Turci dolazili da piju kafu i sede. Zato okolištani posjedaju kao kod kuće, otvore torbe sa jelom i načnu novu plosku rakije. I nazdravljajući jedan drugom, rečito i od srca, zaborave i na dete i na popa koji je posle službe trebalo da ga krsti. Kako u ta vremena, 70. godina 19. veka, nije još bilo, ni smelo biti, zvona na crkvi, veseli ljudi nisu ni primećivali da vreme prolazi i da je služba davno gotova. U njihovim razgovorima, u kojima se smelo i nadaleko mešala budućnost deteta sa prošlošću roditelja, nije vreme bilo važno ni imalo mere. Nekoliko puta se javljala savest kod kuma koji je opominjao da se kreće, ali su ga ostali odmah učutkivali. Ama da idemo ljudi, da svršavamo biva, šta je zakon i hrišćanski red, za je kum. De što si navalio tako ti Boga, niko još nije u ovoj parohi ostao nekršten. Odgovaraju drugi i nude ga svaki svoje ploske. I otac je jedno vreme požurivao da se ide, ali rakija je najposle sve ućutkala i sjedinila. Žena, koja je dokle držala dete na ozeblim i popondrelim rukama, položi ga na kameno sedište i umota šarenicom, a ona je mirovalo kao da ju kolevci, čas spavalo, čas otvoralo ljubopitljivo oči kao da učestvuje u opštem veselju. Vidi se da je kasabalija, kaže kum, voli društvo i teferičli mjesto. Zdrav si, Janko, viče jedan komšija da ti je sretan i dugovječan sin, da Bog da ti bio dika među domaćinima i jedan po jedan u srpskom uhu, u časti i česti, u svakom dobru i izobilju, da Bog da. Ama kako bi bilo da to s krštenjem svršimo? Prekida otac. Lako ćemo za krštenje, viču svi u glas i obrađaju se rakijom. Nije ni ragi Befendija Borovac kršten, pa enoga koliki je. Kon se pod njim savija, kaže jedan od komšija uz opšti smeh ali ako je za ove ljude na i vreme izgubilo meru, nije za popa Nikolu, koji je čekao donekle pred crkvom, pa onda se naljutio, prigrnuo svoj čurak na lisičine i sišao sa Mejdena u varoš. Tu mu je neko kazao da su ljudi sa detetom na kapi. Otišao je tamo da ih izgradi, kako on ume, ali su ga oni dočekali sa toliko radosne i iskrene odanosti, sa tako svečanim izvinjavanjima i tako toplim željama i dobrim rečima, da i pop Nikola, koji je bio oštar i strog čovjek, ali pravi kasavalija po srcu, popustio je i prihvatio i plosku i meze. Nadneo se nad mališana i opsovao mu baku od milošte, a dete je mirno gledalo njegovo krupno lice sa velikim plavim očima i širokom riđom bradom. Nije baš istina što se pričalo da je mali i kršte na kapi, ali je tačno da su se tu zametnuli dugi razgovori sa teškim pićem i mnogim zdravicama. Tek dockan posle podne ispelo se celo veselo društvo na Mejdan i otvorilo crkvu, gde se kum, zapličući jezikom i štucajući, odrekao đavola u ime novog kasabalije. Tako mi krsti smo kum Petra i evo, neke živi zdrav, prešao je četrdesetu i ništa mu ne fali. Završava svoje pričanje kum Mihajla. Svi se obrađuju još po jednom rakijom i kafom, zaboravljajući stvarnost da bi mogli da je podnesu, i svi lakše i slobodnije govore i svima im nekako biva jasno da u životu ima i drugih stvari, čovečnijih i radosnijih od ovog mraka, straha i ubilačke pucnjave. Tako im prolazi noć i sa njom život, savod opasnosti i stradanja, ali jasan, nepokolebljiv i prav u sebi. Vođeni drevnim i nasleđenim nagonima, oni ga cepkaju i dele na trenutne utiske i neposredne potrebe, gubeći se potpuno u njima. Jer jedino tako živeći svaki trenutak odvojeno i ne gledajući ni napred ni natrag, može se ovakav život podneti i živ čovjek sačuvati za bolje dane. Pa onda sviće. To znači samo da paljba postaje življa i da se na sunčevoj svetlosti nastavlja nerazumljiva i nedogledna igra rata. Jer sami po sebi dani nemaju više imena ni smisla. Vreme je izgubilo značenje i vrednost. Ljudi umeju samo da čekaju i strepe, inače misle rade, govore i kreću se kao automati. Tako i slično živi narod po strmima halama ispod grada i na Mejdanu. A dole, u i samoj, malo je građanskog sveta ostalo. Još prvog dana rata naređeno je da radnje moraju biti otvorene, kako bi vojska koja prolazi mogla da kupuje sitne potrebe ali još više zato da bi se pokazalo građanstvu kako je neprijatelj daleko i kako ne postoji nikakva opasnost po Kasabu. Ta naredba je ostala od nekud na snazi i sad pod bombardovanjem, ali svak nastoji da pod zgodnim izgovorom drži svoj dućan zatvoren veći deo dana. Radnje koje su posve blizu mosta i kamenitog hana, kao dućani gazda Pavla Rankovića i Alihođe, zatvorene su po vas dan, jer su suviše izložene bombardovanju. Isto tako je potpuno ispražnjen i zatvoren Lotikin hotel. Na njemu je krov oštećen granatom i zidovi i šarani šrapnela. Ali hođa siđe samo jednom ili dva put preko dana sa svog brega da pregleda da li je sve na mestu, pa se opet vraća kući. Lotika je sa cijelom porodicom napustila hotel još prvog dana, kad je počelo bombardovanje mosta. Prešli su na levu obalu Drine i sklonili se u jednu novu i prostranu tursku kuću. Zgrada je bila podalje od druma, sklonjena u jednoj udolini i utonula u gustnom voćnjaku iz koga je virio samo crven krov. Njen sobstvenik je sa celom porodicom bio na selu. Hotel su napustili sa prvim mrakom, kad obično vlada potpuno zatišje. Od posluga je ostao sa njima jedino verni i nepromenljivi Milan, stari neženja, ali uvijek nalickan lepotan koji već odavno nije imao više koga da izbacuje iz hotela. Ostali su se što se u ovakvim prilikama često dešava, razbegli čim je prvi top pukao pod kasabom. Kao uvek i u svemu, i pri ovoj se obilotika je upravljala i raspoređivala, isključivo i bez pogovora. Ona je određivala šta treba kao najnužnije i najvrednije poneti sa sobom, a šta ostaviti. Šta će ko obući, ko će nositi deborino sakato malaumno dete, ko voditi deboru samu, onako bolesnu i plačljivu, a ko minu, izbezumljenu od straha pregojenu i pouselu devojku. Tako su, koristeći se mrakom sparne letnje noći, prešli most sa nešto stvari i bolesnim dečakom na ručnim kolicima, sa kuferima i zaveždajima u rukama, Lotika, Saler, Debora i Mina. Posle 30 godina sada je prvi put hotel bio potpuno zatvoren i ostao bez žive duše u njemu. Mračan, načet još od prvih granata, on je već izgledao kao davnošnja ruševina. A oni su, već posle prvih koraka preko mosta, onako prestareli ili nejake, sakati ili ugojeni, krivonogi i nenavikli pešačenju, dobili odjednom izgled jevrejske sirotinje, jadnih begunaca koji od pamti veka obijaju drumove po svetu. Tako su prešli na drugu obalu i stigli u prostranu tursku kuću na konak. I tu je Lotika sve smestila i rasporedila izbjeglički prtljag i svoju čeljad ali kad je trebalo da i sama legne, u polupraznoj tuzoj sobi, bez svojih stvari i hartija, sa kojima je već provela, pretegla se duša u njoj i prvi put, otkako zna za sebe, izdala je snaga, i to sva odjedno. Pustom turskom kućom prolomio se njen jauk. Nešto što nikad niko nije video, ni čuo, ni slutio da može da postoji. Lotikin plač, grozan, težak i prigušen kao muški, a nezadrživiji nezadržavan. U porodici je na to nastalo zaprepašćenje, gotovo pobožno čutanje, pa zatim opšti lelek i ridanje. Za njih je slom tetkalotikine snage bio teži udarac nego rat i bežanija i gubita kuće i kućišta, jer sa njom se dao sve prebroditi i savladati, a bez nje se nije moglo ništa ni uraditi, ni zamisliti. Kad je sutra osvanuo sjajan letni dan, pun ptičijeg pevanja, rumenih oblaka i obilne rose, on je umjesto nekadašnje lotike, koja je sve do sinoć upravljala sudbinom svih svojih, zatekao sklupčanu na zemlji jednu staru i nemoćnu jevrejku, koja nije mogla, ni umela, ni o samoj sebi da brine, koja je samo drhtala od nerazumljivog straha i plakala kao dete, ne znajući da kaže čega se plaši, ništa je boli. Tada se desilo drugo čudo. Onaj star, stari, dremljivi, teški caver, koji ni u mladosti nije imao ni svoje volje, ni svoga mišljina, nego je puštao da ga, kao i celu porodicu, vodi Lotika, koji upravo nije nikad ni bio mlad. Sad se odjednom pokazao kao istinska glava kuće, sa mnogo mudre rešenosti, sa sposobnošću da donese potrebne odluke i sa dovoljno snage da ih u delo privede. On je tešio i negovao svoju svastiku kao bolesno dete i brinuo o svima, kao što je to ona do činila. Odlazio je za vreme zatišja u varoš i donosio iz napuštenog hotela potrebnu hranu, stvari i odela. On je našao negdje i lekara i doveo ga bolesnici. Lekar je konstatovao kad premarene i ostarale žene potpun živčani slom, preporučio da se bolesnica što pre udalji odavde iz domašaja ratnih operacija, prepisao neke kapljice i otišao sa transportom ranjenika. Staler je sa vojnim vlastima sve uredio da dobije kola i da cijelu porodicu prebaci prvu u Rogaticu, a zatim u Sarajevo. Trebalo je samo sačekati dan, dva, da se Lotika bar toliko pribere da može da putuje. Ali Lotika leži kao uzeta, plače na sav glas i na svom slikovitom i mešanom jeziku izgovara nepovezane reči krajnjeg očaja, straha i gnušanja. Oko nje puže po golom podu Deborin nesresni dečak, Gleda ljubopitljivo u tetkino lice i doziva je onim nerazumljivim grlenim uzvicima koje Lotika tako dobro razumevala, a na koje sada ne odgovara. Ona neće ništa da okusi i ne može nikog da vidi. Strahovito pati od čudnih predstava, čisto fizičkih stradanja. Časvi se čini da se dve podnice pod njom odjednom rasklapaju, kao podmukla klopka, i da ona propada između njih u nepoznatu dubinu, a nema osim svog rođenog vriska, ničega čime bi se odbranila i zadržala. Čas dolazi sama sebi nekako velika, a laka i moćna, kao da ima džinovske noge i jaka krila i kao da tako trči slična ptici noju, ali da trči koracima koji su duži nego što je odavde do Sarajeva. Tako pod njenim stopalima pljuskaju reke i mora kao male barice i pršte gradovi naselja kao šljunak i staklo. Od toga joj silno bije srce i treperi dah. Ne zna gdje će se zaustaviti, ni kuda je vodi ta krilata trka, ali zna da se oslobađa i spasava od onih prividno i podlo sastavljenih dasaka koji se izmiču ispod čoveka brzinom unje. Zna da gazi i ostavlja iza sebe zemlju na kojoj se nije dobro zadržavati i da obkoračuje, kao prljave lokve, nasilja i velike varoši u kojima se ljudi varaju i lažu rečima i brojevima, a kad se reče izigraju i brojevi zamrse, oni odjednom menjaju igru, kao mađioničar okreću scenu i, protivno svemu onome što se govori i računa, isturaju napred topove i puške i neke druge, nove ljude zakrvavljenih očiju, sa kojima nema razgovora, pogađanja ni sporazuma. Pre tom najezdom, ona odjednom nije više silna i divovska ptica koja trči, nego nemoćna oborena sirota starica na tvrdom podu. A ti ljudi se roje, u hiljadama, milionima. Pucaju, kolju, dave, sve redom, uništavaju bez milosrđa i razuma. Jedan od njih je nagnut nad njom. Ne vidimo lica, ali osjeća kako je pritište vrh od bajoneta na samu ožičicu, tu gdje se rebra razdvajaju, gdje je čovek najmekši. Ah, ah, ne, ne dajte, ne dajte, s vriskom se budi lotika i kida rese na sivom, lakom šalu kojim su je pokrili. Onaj mali kreten čuči, naslonjen za zid, i samo je gleda svojim velikim crnim očima u kojima je više ljubopitstva nego straha ili sažaljenja. Iz druge sobe upada mina, umiruje lotiku, briše je hladan znoj s lice i zapara je vodom u koju je prvo pažljivo odbroji kapljice valerijane a dug letni dan nad zelenom udolinom izgleda beskonačan, da čovjek ne pamti kad je svanulo i ne pomišlja da će se ikad smrknuti. I tu je toplo, ali se ne osjeća žega. Kuća odzvanja od koraka. Dolaze i drugi građani iz varoši. Zaluta poneki vojnik ili oficir. Ima hrane i voće u izobilju. Milan neprestano peče kafu. Sve bi moglo da izgleda kao neki praznički, duži boravak na selu, da se s vremena na vremene prolomi Lotikin očajni jauk i da nema potmule grmljavine koja u ovu guduru dopire kao ljutito reženje i koja odaje da nešto u svetu nije u redu i da je opšte i svačija nesreća mnogo bliža i mnogo veća nego što po širokoj i bezazdanoj vedrini ovoga dana može da izgleda. To je učinio rat od Lotikinog hotela i njegovih stanovnika. Dućan gazda Pavla Rankovića bio je također zatvoren. Gazda Pavle je već drugog dana rata uzet sa još nekoliko uglednih Srba u taoce. Jedni su od njih na stanici, gdje svojim životom jemče za red i mir i pravilan saobraćaj, a drugi su nedaleko od mosta, na dnu pijaca, u maloj drvenoj baraci u kojoj je pazarnim danom bio opštinski kantar i napacivana baždarina. Tu opet taoci jemče životom da niko neće razoriti ili oštetiti most. Tu na nekoj kafanskoj stolici sedi gazda Pavle. Sa rukama na kolenjima i oborenom glavom, on liči na čoveka koji se, sav iscrpen, posle nekog velikog napora, spustio tu samo da se malo odmori, ali sedi tako nepomičan već satima u istom stavu. Kod vrata, na gomeli praznih džakova sede dva vojnika, rezervista. Vrata su zatvorena i u baraci vlada polumrak i teška zapara. Kad se Panosa ili Goleša prohuji granata, gazda Pavla proguta pljuvačku i osluhne gde je udarilo. On zna da je most još odavno miniran i stalno pomišlja na to i pita se da li ovakva jedna granata može da upali eksploziv u slučaju da prodre do njega. A kod svake smene on sluša kako podoficiri daju uputstva vojnicima koji čuvaju stražu. I svaki put ta uputstva završavaju rečima. Kod najmanjeg pokušaja da se nanese šteta mostu, ili kod ma kakvog sumnjivog znaka da se tako što god sprema, ovaj čovjek treba odmah da bude ubijen. Gazda Pavle se već navikava da sluša te reči mirno, kao da se ne odnose na njega. Više ga uznemiravaju granate i šrapneli koji ponekad eksplodiraju tako blizu barake da uzdignuti šljunak i parčad čelika šobonje pod daskama. Ali ono što ga najviše muči, to je dugo, beskonačno vreme i nepodnošljive misli. Misli gazda Pavle šta ovo bi sa njim, njegovom kućom i njegovim tolikim imanjem. I što više misli, sve mu više sve ovo liči na ružan san. Jer kako drugačije da objasni sebi sve ovo što se na njega i njegove sručilo za ovih nekoliko posljednjih dana? Dva sina, studenta, odveli su žandarmi već prvog dana. Kod kuće je žena, sama sa čerkama. Velika kačara u osojnici izgorela je na njegove oči kmetovi po okolnim selima verovatno popaljeni i rastureni. Tolika veresija po celom Kotaru izgubljena. Njegov dućan, najljepši dućan u Kasabi, tu na nekoliko koraka od njega, zatvoren je i verovatno će biti opljačkan ili će izgoreti od neke granate. A on sam sedi u ovoj polomračnoj baraci kao talac, odgovoran glavom za nešto što ni ukoliko ne zavisi od njega, za sudbinu ovoga mosta. Bujno i neuredno, kao nikada tada, navirale su mu u glavu misli. Ukrštavale se i gasile. Kakve veze ima sa mostom on, koji je cijelog života samo svoj posao i svoju kuću gledao? Nije ga on minirao, niti ga on bombarduje. Nikad je bio kalfa i nekažnjen, on nije sedeo na kapi i ni provodio vreme u pevanju i dokonim šalama, kao višegradski mladići. Sam njegov život izlazi mu pred oči, sa pojedinistima, koje je davno već zaboravio. Sjeća se kako je došao iz Sanđaka kao 14-godišnji dečak u podretim opancima i gladan. Pogodio se kod gazda Petra da služi za jedne haljine, hranu i dva para opanaka godišnje. Nosio je decu, pomagao u radnji, vukao vodu, timario konje. A spavao je pod basamacima, u jednoj uskoj i mračnoj pregradi bez prozora, gdje nije mogao ni da se ispruži cijelom dužinom. Izdržao je taj teški život i u 18. godini prešao potpuno u radnju, pod plaću, a na njegovo mesto uzet je nov seoski momčić iz Sanđaka. Tada je upoznao i shvatio veliki smisao štednje. Osjetio ljutu, a divnu slast i veliku snagu koju štednja daje. Pet godina je spavao u jednoj maloj sobici, iza dućana. Za tih pet godina nikad nije ni vatro naložio, ni pri sveći legao. Bile su mu 23 godine kad ga je sam gazda Petar oženio dobrom i imućnom devojkom iz Čajnića. I ona je bila trgovačka kći. Štedili su sada u dvoje. Došla je okupacija i sa njom življa trgovina i lakša zarada, sa lakšim troškom. On je iskoristio zaradu, izbjegavajući trošenje. Tako je i on zadućanio i počeo da stiče. Tada nije bilo teško steći. Mnogi su tada lako sticali i još lakše gubili ali je stečeno bilo teško braniti. On ga je branio i tako svakog dana ponovo sticao. I kad su došle ove posljednje godine i sa njima nemiri politika, on je, iako već u godinama, sve činio da shvati novo vreme, da mu se i odupre i prilagodi i da tako prođe i bez štete i bez sramote. Bio je potpredsjednik gradske opštine, predsjednik crkvene opštine, predsjednik Srpskog pevačkog društva Sloga, glavni akcionar Srpske banke, član upravnog odbora Zemaljske banke. Mučio se da po pravilima čašijskog reda, mudro i pošteno pliva između protivnosti koje su se svakim danom gomilale i rasle, i da kroz sve te teškoće pronese svoj interes neokrenjen, a da se pritom ne zameri vlastima i ne osramoti kod naroda. Važno je u očima svakih kasabalija kao nedostižan primjer vrednoće, umešnosti i opreznosti. Tako je više od polovine ljudskog veka radio, štedeo, paštio se i dovijao, pazio je mrava da ne zgazi, uklanjao se svakom, gledao samo preda se, ćuteći i stičući išao svojim putem. I evo kud ga je taj put doveo. Da sedi među dva vojnika kao posljednji zarobljenik i da čeka kad će neka granata ili neka paklena mašina oštetiti most i kad će ga zbog toga preklati ili streljati. Čovjeku dođe da pomisli i to ga najviše boli, da se uzalud mučio i zlopatio, da je uopšte bio na pogrešnom putu, da su njegovi sinovi i ostala mlađarija u pravu i da zaista dolaze vremena bez mere i računa ili nekih novih mera i računanja. U svakom slučaju, da se njegov račun pokazao netačnim, a njegova mera kratkom. Tako je to, kaže gazda Pavle sam sebi. Tako je to. Sve te uči i nagoni da radiš i štediš, i crkva, i vlast, i tvoj rođeni razum. I ti slušaš, i oprezno ideš, i pravedno živiš. Upravo i ne živiš, nego radiš, i štediš, i brineš, i vek ti u tome prođe. A onda, odjednom, izokrene se i izopači cela ta igra. Nastupe vremena kad svet stane da se ruga razumu, kad se crkva zatvori i umukne, a vlast zameni golom silom, kad oni koji su pošteno i krvavo sticali, gube, a dangube i sileđije stiču. I niko ne priznaje tvoje napore, i nikog nema da te pomogne i posavetuje kako da braniš zarađeno i ušteđeno. Može li to biti? Zar to može biti? Pita se gazda Pavle neprestano i ne nalaseći odgovora vraća se ponovo na početak svoje misli o gubitku svega. Makoliko nastajeo da misli mašta drugo, ne uspeva. Tako se neprestano vraća uvijek ista misao. A vreme mili smrtonosno polako. I čini mu se da mu ovaj most, preko koga je hiljadama puta prešao, ali koji nikad dobro nije pogledao, leži sada celom težinom na plećima kao neobjašnjiva i sudbonosna tajna, kao mora u nekom snu, ali snu bez buđenja. Zato gazda Pavle sedi tako pogrožen, sa oborenom glavom i povijenim leđima. Osjeća kako ga znoj probija na sve pore ispod tvrde, štirkane košulje, kragne i manšeta. Ispod fesa teče znoj u mlazevima. On ga ne briše, nego pušta da sa lica pada u teškim kapljama na pod, a čini mu se da to život sam gine i otiče iz njega. Ona dvojica vojnika, mađarski seljaci, ljudi u godinama. Ćute i jedu hleb i slaninu, posutu paprikom. Jedu polagano, režući malom britvom čase zaloga i hleba, čase režanje slanine kao da su na njivi. Zatim trgnuše pogutlja vina iz limene čuturice, pa zapališe svoje kratke lule. Pučkajući, jedan od njih reče tiho. E, ja nikad nisam video da se neko tako znoji. Zatim su u potpunoj tišini pušili dalje ali nije se samo gazda Pavle znojio tim krvavim snojem i gubio se u snu iz koga nema buđenja. U te letnje dane, na tom komadiću zemlje između drine i suhe granice, u kasavi po selima, putevima i šumama, svuda su ljudi u znoju lica svoga tražili smrt, svoju i tuđu, i u isto vreme bežali i branili se od nje svim sredstvima i svim svojim snagama. Ta čudna ljudska igra koja se zove rat, hvatala je sve više maha širila se i podvrgavala svojoj vlasti žive stvorove i mrtve stvari. Nedaleko od te opštinske barake ležao je toga jutra odred neobične vojske. Bili su u belim uniformama, sa belim, tropskim šlemovima na glavi. To je bila nemačka vojska, takozvani skadarski odred. Oni su pre rata bili poslani u Skadar, gdje je trebalo da, zajedno sa odredima drugih država, kao međunarodna vojska, održavaju red i mir. Kad je buknuo rat, oni su dobili naređenje da napuste Skadar i da se stave na raspoloženje najbližoj komandi austrijskih trupa na granici Srbije. Stigli su noćas i sad se odmaraju u onoj udolini koja deli pijac od čaršije. Tu, u mrtvom uglu, čekaju naređenje da krenu u napad. Ima ih oko 120. Njihov kapetan, riđi ugojen čovek, koji teško podnosi vrućinu, upravo sad grdi šandarmerijskog narednika Danila Repca, Grdi ga kako samo starešine u nemačkoj vojsci mogu da grde, glasno, bezobzirno i pedanski. Kapetan se žali da on i njegovi vojnici umiru od žeđe, da nemaju ni najnužnije, dok su oko njih zatvoreni dućani, verovatno puni svega, iako postoji naređenje da se dućani otvore. Šta ste vi ovde? Žandarmi ili lutke? Ja ovde treba da skapavam sa mojim ljudima. Ili da odbijam valjda dućanje kao razbojnik. Odmah da pronađete sobstvenike i da nam osigurate potrebne namirnice i zdravo piće. Odmah. Razumete li šta je? Odmah. Sa svakom reči kapetanu sve više udara krv u glavu. U beloj uniformi, sa kao mak crvenom, do kože ošišanom glavom, on kao buktinja gori od neke gnevne sile. Naredni krepac, sav ukočen, trepće i samo ponavlja. Razumem, gospodine kapetane, bit će odmah, razumem odmah. I onda, prelazeći naglo iz svoje kataleptičke ukočenosti u neki ludački pokret, on se okrenu i urnu s čašiju. Izgledalo je kao da je, približuši se suviše onom kapetanu koji bukti od nekog gneva, odjednom i narednik zahvaćen tim plamenom koji ga goni da trči, grdi, preti i bije oko sebe. Prvo živo stvorenje na koju u svom trku naišao bio je Alihođa. On je upravo bio sišao iz svoje mahale da prigleda dućan. Gledajući dobro poznatog vak majstora Repca, kako potpuno izmenjen juri prema njemu, Hođa iznenađen pitao se da li je taj podivljali, usplahireni čovjek zaista onaj isti vak majster koga je godinama gledao kako miran, dostojanstven i uljudan prolazi ispred njegovog dućana. Sad ga mrki i koštunjavi repac gleda nekim novim očima koje ne raspoznaju više nikog i ne vide ništa osim svog rođenog straha. Narednik stade odmah da viče, kao da ponavlja ono što je maločas video i čuo od nemačkog kapetana. Povješati vas treba sve, sunce vam nebesko, zar vam nije naređeno da dućane držite otvorene, nego da ja zbog vas? I pre nego što je zbunjeni hođa mogao reći da izgovori, pljesnu ga po desnom obrazu da mu je Ahmedija poletala s desnog uha na levo. I narednik je onako izvezumljen otočao dalje, da otvara dućane. A Hođa je popravio svoju Ahmediju, spustio čeperak i seo na njega, još jednako izvan sebe od čuda. Oko dućana su stali da se roje vojnici stranog izgleda, u belim uniformama kakve nikad ranije nije video. Sve ovo dolazi hođi kao kad čovjek sniva, ali on se više ničem ne čudi u ovom vremenu kad šamari s neba padaju. Tako je prošao mjesec dana u povremenom bombardovanju mosta i u puškaranju po okolnim brdima, u patnjama i nasiljima svake vrste i u očekivanju gorih nevolja. Jer za prvih dana veći deo građanstva napustio je varoš koja je stajala između dve vatre, a krajem septembra otpoče potpuna evakuacija Kasabe. I posljednji činovnici su povučeni noću, i to drumom, preko mosta, jer je pruga bila već presečena. Zatim je postepeno povučena i vojska sa desne obale Drine. Ostali su samo neznatne zaštitnice, pa manje pionirski odredi i rasturene patrole žandarmerije, dok nije došao red i na njih. Most je stajao kao osuđen, ali još u suštini nedirnut i ceo, između dva zaraćena sveta. U toku noći naoblačilo se, i kao da je jesen vezali se oblaci za planine, a po nebu među sobom. Austrijanci su iskoristili mračnu noć za povlačenje posljednjih odreda. Još pre svitanja sve je bilo ne samo na drugoj obali Drine, nego već i na visovima iza liještanske kose, izvan pogleda i domašaja srpskih topova. U osviti dana udarila je sitna kiša kao jesenja. Po toj kiši posljednje patrole obilazile su kuće i dućane u blizini mosta da vide da se u njima nije zadržao kogod. Sve je bilo kao izumrlo. Oficijska kasina, Lotikin hotel, porušena kasarna i ona tri četiri dućana na ulasku u čaršiju. Jedino pred alihođenim dućanom zatekoše hođu koji je upravo stigao od kuće i ispuštao Čepenak. Žandarmi, koji su poznavali hođu kao osobenjaka, Opomenuše ga najozbiljnije da odmah zatvori dućan i napusti pijac, jer je najstrože zabranjeno i po život opasno svako dalje zadržavanje u blizini mosta. Hođa ih je gledao kao pijane ljude koji ne znaju šta govore i već je hteo da im odgovori da je ovdje život već odavno u opasnosti, i da smo svi i onako mrtvi, samo se redom sahranjujemo, ali se predomisli, poučen rđavim iskustvom posljednjih dana i reče im mirno i prirodno da je došao samo da uzme nešto iz dućana i da se odmah vraća kući. Žandarmi, kojima se očigledno žurilo, opomenuše ga još jednom da se što pre udalje iz ovog kraja i uputiše se preko pijaca ka mostu. Ali hođe ih je samo gledao kako odlaze nečujnim koracima po prašini od koje prva kiša načinila mokar debeo cijelim. Gledao ih je još i kako idu preko mosta, zaklonjeni kamenom ogradom i da im se vide samo ramena i glave i dugački bajoneti na puškama. Na vrhovima butkovih stijena javi se sjaj. Sve su njihove naredbe takve, stroge, važne i u osnovi besmislene, mislio je Alihođa i smeškao se u sebi kao dete koje prevari učitelja. Podiže čepenak koliko mu je trebalo da se uvuče, pa ga onda samo prisloni, tako da je dućan s polja izgledao zatvoren. Ostavši u mraku, povuče se u onaj mali sobičak pozadi, gdje se toliko puta sklonio od nasrtljivog sveta, od razgovora koji truju i zamaraju, od porodice i od svojih rođenih briga. Seo je na tvrdu, kratku seću, podigavši noge podase i odahnuši. Još mu se unutrašnjost stalasala od spolnih utisaka, a zatim se umiri i ujednači kao dobre terazije. Uski prostor tabuta se brzo ispuni toplinom njegovog tela. I hođa osjeti onu slast, samoće, mira i zaborava koja od tesnog, mračnog i prašnog sobička stvara nepregledne rajske vrtove sa zelenim obalama i nevidljivim vodama blagog šuma. Još u mraku i teskobi ovog uskog prostora osjećala se spolja svežina kišnog jutra i sunčevog izlaska i napolju je vladala neobična tišina koju, za čudo, nije prekidao ni jedan pucen, ni ljudski korak, ni glas. Ali Hođa je bio ispunjen osjećanjem sreće i zahvalnosti. Eto, mislio je u sebi, ovih nekoliko dasaka dovoljno je uz Božju pomoć da pravoverna čoveka zakloni i spase kao čudotvorna lađa od svake bede i napasti, i od bezizlaznih briga i od ognjenih topova kojima se iznad njegove glave biju dva dušmanina, oba nevernika, i to jedan grđi od drugoga. Otkako se zaratilo nije bilo ovakve tišine. Mislio je, dalje radosno hođa, a tišina je slatka i dobra. U njoj se vraća, bar za trenutak, bar nešto od onog istinskog ljudskog života koga već odavno biva sve manje i manje, a koga je pod grmljavinom kaurskih topova potpuno nestala. Tišina je za molitvu i sama kao molitva. U tom trenutku Honđa osjeti kako sećija pod njim suknu vis i odiže i njega kao igračku. Kako se njegova slatka tišina prolomi i sva odjednom pretvori u tutanj i gromku lomljavu koja ispuni vazduh, porazi sluh i postade sveopšta i uhom nemerljiva kako rafovi na protivnom zidu zaškripaše i one stvari sa njih poleteše prema njemu, a on prema njima. Ah, jeknu hođa. Upravo to je jeknula misa u njemu, jer on sam nije imao više ni glasa, ni sluha, kao što nije imao mesta na zemlji. Sve je bilo nadvikano, zagušeno, iz izvaljeno i zavitlano zajedno s njim. Nekako najverovatnije izgleda da je onaj jezičak zemlje između dve reke, na kome leži kasaba, iščupan sa strahovitim urlikom iz zemlje i bačen u prostoru kome još jednako leti. Da su obe reke izletele iz korita, posuvraćene put neba i da sada padaju u prazninu svom težinom svojih vodenih masa, kao dva slapa koja se još nisu zaustavila ni razbila. Da nije kijamet dan, onaj sudnji čas o kome govore knjige i učeni ljudi, u koji će izgoreti ovaj lažljivi svet za tren oka, kao što se iskra gasi. Ali šta će Bogu, koji pogledom zažiže i gasi svetove, ovoliki ur nebes? Nije ovo Božje. Ali otkud onda ljudskoj ruci ovolika sila? Kako da na to odgovori, ovako iznenađen, prevaren, zgađen od ovog mučnog udarca koji hoće da obori, polomi i zagluši sve, sve do misli u čoveku. Ne zna šta je ovo što ga nosi, ne zna kuda leti, nigde će se zaustaviti, ali zna da je on, ali hođa, imao uvek i u svemu pravo. Ah, jeknu još jednom hođa, i to bolno, jer ga je ta ista sila koja ga je podigla vrati grubo i žestoko natrag, ali ne na isto mesto, nego na pod između drvenog zida i prevrnute sećije. Osjeti tu udarac u glavu i bol pod kolenima i u leđima. Još je samo mogao da razabere sluhom kao izdvojen zvuk od opšte grmljavine kako nešto teško udari u dućanski krov i kako tamo, iza pregrada, stade zveket i prasak metalnih i drvenih predmeta, kao da su sve stvari u dućanu oživele, poletele i sudarile se u letu za tim udarcem išla je kiša sitnog kamenja po krovu i kaldrmi. Ali on je već izgubio svest i lažao nepomičan u svome tabutu. Napolju se bilo posve razdanilo. Ne bi mogao ni približno kazati koliko je tako ležao. Ono što ga je trglo iz duboke nesvesti, bile su u isto vreme i neka svetlost i neki glasovi. Teško se pribirao. Zna dobro da je tu sedeo u potpunoj tami, a sada kroz guski, uski prolaz dopire iz dućana svetlost. Sjeća se da je svet bio ispunjen zvukom, treskom od koga sluh iščezava i utroba premira u čoveku. A sad je tišina, ali ni nalik na onu tišinu kojom se on naslađivao pre lomljave, koja ga je ovdje oborila, kao neka zla sestra njena. Koliko je duboka ova tišina, to osjeća najbolje po ne, nekom slabom glasu koji, kao iz daleke daljine, viče nešto kao njegovo ime. Razabravši da je još živ i još u svom tabutu, hođe se iskobilja iz onih stvari koje su mu se Sarafova sručile na glavu i diže se, jednako stenjući i ponavljajući svoje bolno, ah. Sad se jasno čuo glasove i dozivanja sa ulice. Sagnu se i uden u onaj niski otvor koji vodi u dućan. Tu je bilo sve zakrčeno od popadalih i porazbijanih stvari i sve u punoj danjoj svetlosti. Dućan je širom otvoren, jer je čeperak koji on bio samo prislonio pao od potresa. U onom kršu i neredu od rasturene robe i razbacenih predmeta ležao je nasred dućana težak kamen u veličini ljudske glave. Hođa podiže pogled i od ozgove prodirala svetlost dana. Očigledno Kamen je uleteo provališi slabi krov i drveno šiše. Zatim pogleda opet kamen, beo, porozan, sa dve strane gladaki, otesan, inače oštar i grubo odvaljan. Ah, Ćuprija, pomisli hođa, ali ga onaj glas sa ulice doziva sve oštrije i jače i ne da mu da misli dalje. Onako izubijan i još slabo razbuđen, Hođa se nađe pred gomilom od pet, šest ljudi, mladih, neobrijanih i prašnih, odevenih u sure uniforme, sa šajkačama na glavama i opancima na nogama. Svi su bili oružani i opaseni u nakres punim sitnih, svetlih metaka. Sa njima je bio Vlado Marić, bravar, ali bez svoga šloserskog kačketa, sa šuborom na glavi i redenicima preko prsiju. Jedan tih ljudi očigledno starešina, mlad čovek sa crnim tankim brkovima, pravilna lica, oštrih crta i zapaljenih očiju, uputi se odmah prema hođi. Pušku je nosio prebačenu polovački, a u desnoj ruci tana leskov štab. Čovek opsova ljutito i odmah podiže glas. Je ti? Za se ovako ostavlja radnja širom otvorena? Pa posle kad ti nešto nestane, kazat ćeš da su ti moji vojnici obljaškali dućan. Ja da ti čuvam robu. Lice toga čoveka je bilo mirno, gotovo nepomično, ali glas ljut, a štap u njegovoj ruci dizao se preteći. U tomu priđe Vlado Marić i nešto tiho kaza. Lepo, lepo, neka je dobar i pošten, ali ako još jednom nađem da mu dućan zja bez nadzora, neće ovako lako proći i oružani ljudi pođoše dalje. Ovo su oni drugi, govorio je hođa sam sebi i gledao za njima. Kad prije uđoši i kad na mene naiđoše, e, baš nikakva promjena u ovoj kasabi ne može biti, a da se meni ne obije o glavu. Tako je stajao kod svog oštećenog dućana, zabezeknut, sa teškom glavom i izlomljenim telom. Pred njim se pružao pijac koji je, u prvoj svetlosti jutarnjeg sunca, izgledao kao razbojište, posuto sitnim i krupnim kamenjem, s crepom i komadima polomljenog drveća. Pogled mu pređe na most. Kapija je bila na svom mestu, ali odmah iza kapije most je bio prekinut. Sedmog stuba na mostu nije bilo. Između šestog i osmog zijala je praznina kroz koju se u kosoj perspektivi nazirala zelena rečna voda. Od samog stuba dalje most se opet nastavljao i išao do druge obale. Gladak, pravilan, beo, kakav je bio juče i odovek. Hođe tretnu nekoliko puta u neverici, pa zažmuri. Pred unutarnjim pogledom javi se sećanje na vojnike, koje je pre pet, šest godina gledao kako, pokriveni zelenim čadorom, nešto kopaju u istom tom stubu, Iskrsnu slika onog gvozdenog kapka koji je docnije godinama pokrivao ulaz u miniranu unutrašnjost stuba, a pored nje zagonetno, a rečito lice Bavela Brankovića, gluvo, slepo i nemo. On se trže i otvori oči ponovo, ali u njegovom vidnom polju opet je bilo sve isto. Pijac posut krupnim i sitnim kamenjem i most bez jednog stuba, a između dva grubo prelomljena luka zja praznina. Samo u snovima mogu da se dožive i vide takve stvari. Samo u snovima. Ali kad se okrenuo od neverovatnog prizora, pred njim je stajao njegov dućan sa velikim kamenom, jednim delićem sedmog stuba među razbacanom robom. Ako je san, on je svuda. Niz čašijuše začu neko dozivanje, glasna srpska komanda i užurbani koraci koji su se približavali ali hođa brzo podiže čepenak, poturi veliki katanac kroz mandal i uputi se svojoj kući uzbrdo. I ranije se dešavalo da mu, dok ide ovako uza stranu, ponestane daha i da osjeti srce kako igra tamo gdje mu nije mesto. Već podavno, još od njegove 50. godine, biva ovaj rodni breg nekako sve strmiji i strmiji, a put do kuće sve duži ali nikad kao danas, kad bih hteo da se što pre udalje iz čaršije i da što pre stigne kući. Srce bije kako ne treba, zaptiva mu dah i nagoni ga da stane. Tamo dole izgleda pevaju. Tamo dole je i razoren most, grozno, dušmanski presečen po polovini. Ne treba mu da se okrene, i ne bi se ni zašto na svetu okrenuo, pa da vidi ceo prizor pri samom dnu glatko odsečen stub, kao džinovsko deblo, i raznesen u hiljadu komada po okolini, a lukovi levo i desno od toga stuba grubo prekinuti. Između njih zja praznina od petnaestak metara, a izlamljene strane prekinutih lukova bolno teže jedna drugoj. Ne, ni zašto na svetu ne bi se okrenuo, ali ne može ni napred, uzbrdo, jer ga sve više guši njegovo rođeno srce i noge otkazuju poslušnost. Stade da diše što može dublje, lagano, jednomerno, svaki put sve dublje. To je uvek i ranije pomagalo. To pomaže i sada. U grudima se nekako razgaljuje. Između jednomernog, dubokog daha i otkucaja srca stvara se ravnoteža. Korača ponovo, a misao na kuću i na postelju goni ga i podstiče. Korača mučno i sporo, a pred očima mu je neprestano, kao da se kreće pred njim, ceo prizor sa razorenim mostom. Nije dovoljno jednoj stvari leđa okrenuti pa da prestane da nas goni i muči. I da zakloni oči, on bi samo to video. Jest, mislio je življe hođa, već malo vaše dišući, sad se vidi šta je bila i u čemu je stvarno služila sva njegova zgoda i naprava, sva ta hitnja i radost. Uvijek je on bio u pravu, uvijek, u svemu i protiv svih. Ali sad ni to više ne može da ga ispuni zadovoljstvo. Ovo je prvi put da mu ni do toga nije stalo. I suviše je bio u pravu. Toliko godina on gleda, kako ruku ne skidaju sa ćuprije, čistili su je, doterivali, popravljali u temeljima. Vodovod su kroz nju sproveli, elektriku na njoj zapalili i onda su sve to jednog dana digli u lagum kao da je stena u planini, a ne zadužbina, hajir i lepota. Sad se vidi šta su i za čim idu. On je to oduvek znao. Ali sad, to može i posljednja budala da uvidi. Od najtvrđeg i najtrajnijeg počeli su da odbijaju, od božijeg da uzimaju. I ko zna gde će se zaustaviti? Evo je, i sama vezirova ćuprija počela da se osipa kao đerdan, a kad jednom počne, nikoga više ne zadržava. Hođa opet zastade. Dahka je izdavao i uzbrdica naglo rasla pred njim. I opet je morao dubokim disanjem da stišava srce. I opet je uspeo da ukarari dah, živahno i brzo kročio. Ali neka, mislio je on dalje, ako se ovde ruši, negde se gradi. Ima valjda još negde mirnih krajeva i razumnih ljudi koji znaju za Boži Hator. Ako je Bog digao ruke od ove nesrećnika Sabe na Drini, nije valjda od celog sveta i sve zemlje što je pod nebom. Neće ni ovi ovako doveka. Ali ko zna? Oh, da mu je malo dublje i malo više vazduha udahnuti. Ko zna? Može biti da će se ova pogana vera što sve uređuje čisti prepravlja i doteruje da bi odmah zatim sve proždrla i porušila, raširiti po celoj zemlji. Možda će od vas cijelog Božjeg sveta napraviti pusto polje za svoje besmisleno građenje i krvničko rušenje, pašnjak za svoju nezajažljivu glad i neshvatljive prohteve. Sve može biti, ali jedno ne može. Ne može biti da će posve i zaovek nestati velikih i umnih, a duševnih ljudi koji će za Božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila lepša i čovjek na njoj živeo lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i Božja ljubav ugasnuti i nestati sa sveta. To ne može biti. U tim mislima korača hođa sve teže i sporije. Sad se jasno čuje da u čaši i pevaju. Kad bi samo mogao da udahne više vazduha, kad bi put bio manje strmen i kad bi mogao stići do kuće da legne u svoj dušek i da vidi i čuje nekoga od svojih. To je jedino što još želi, ali ne može. Ne može više ni da održi pravi odnos između disanja i srca. Srce je potpuno zaptilo dah, kao što se ponekad u snu dešava. Samo ovdje nema spasonosnog buđenja, otvori široko usta i osjeti da mu oči izviru iz glave. Strmina koja je i dokle neprestano rasla, primače se potpuno njegovom licu. Celo vidno polje ispunimo tvrdi, ocediti drum koji se pretvara u mrak i obuhvatao ga svega. Na uzbrdici koja vodi na mejdan ležao je Alihođa i izdisao u kratkim trzajima. Završeno je delo Ive Andrića na Drini Ćuprija.